Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Labas vakaras, naktigonės štabas tikiuosi susirinko kūrėme laužą šį sezoną paskutinį kartą, nes nutarėm, kad reikia išeiti vasaros atostogų. Tikimės arba rūpiučio pabaigoje, arba rugsėjo pradžioje vėl tęsti mūsų naktigonės ir laužų kūrenimą idėjų, idėjų laukia. O kadangi prieš atostogas paskutinė laida, tai apžvelgsim jūsų komentarus, kurių susikaupė daug ir rimtų, Gal ne tiek komentarų aš irgi skaitysiu, bet ir apžvelgdamas, bet teisingiau, tas įspūdis, tos mintis, kurios sukelia tą visumą komentarų. Ką aš užšiopiu kaip esminius dalykus, kas juos jaudina, jūs, jūs kas jaudina. Ir štai nuo ko norėčiau pradėti. Aš daugiau kaip 50 metų jau bandau susigaudyti, kur aš pakliuvau. Turiu omeny mūsų pasaulį, žmonės, tautas, valstybės. Kokie dėsniai veikia. Ir ne tik aš, aišku, ir jūs tą bando daryti. Visi mes vienai par kitai bandom susigaudyti, kasgi čia darosi, kur mes randamės, kas čia tas gyvenimas ir kuris veda. Ir štai, kad aš nebūčiau toks visai tuščiai žodžiais, o štai Jeronimas rašo šiandieną. Štai, skaitau jo komentarą, citata. Trūksta rimto pamastymo, kas apskritai yra žmogus. Teko pažinti beveik visus Lietuvos žmonių sluoksnius per beveik 70 metų. Tai štai aš tai per 50, Jeronimas visus 70 metų ieško atsakymų. Šie, toliau cituoju, šiek tiek ir JAV, Niderlandų, Vokietijos ir taip toliau gyventojų sluoksnius taip pat pažinti teko Jeronimui. Ir toliau tęsė Jeronimas. Ir pasakysiu tragiškai, Lietu, Lietuvą aš netikiu. Vakarų Europa Ten dar išlieka tai, kuo gyva žmonija, pagarba darbui ir panašiai. Na, jeigu ponas Jeronimo jūs mane girdė, tai paskambikit, mes padiskutuosim. O šit, atsiliepdamas į jūsų komentarą pasakysiu, o tai kuogi jūs jau tada tikite, jeigu Lietuvą netikite? Apskritai čia Lietuvą netikėti reikia, jinai yra. Jeigu mes norėsime, jinai bus ir toliau. O jeigu mes elgsimės kažkaip kitaip, jos gali ir nelikti, o čia tikėt, netikėt, ne tas klausimas man atrodytų. O dėl vakarų Europos, sakyčiau, apie pagarbą darbui, ką jis turi omenyje? Aš tikrai nuoširdžiai nustebęs. Tai tie žmonės, kurie nebedirba jokių juodų darbų, kurie yra iškėlę gamybą visą, normalią gamybą prekių į tolimą šalis ir ten išnaudoja pigų darbą, Jūs, tu, jūs turite omeny tokią pagarbą darbui. Aš suprantu, ką jūs turite omeny, bet žiūrėkit, kaip skamba tas jūsų sakinys. Liktai ten būtų vėl kažkokie ypatingi, jau mes vieną kartą kalbėjom, iš kur tas mūsų kompleksavimas prieš tos vakar jūs man pasakykit. Bet šnekam toliau. Aš bandydamas, kaip sakau, jau beveik 50 metų susigaudyt, kur aš pakliuvau, aišku, sukaupiau per šitą laiką ir atsakymų. Ir štai tuos atsakymus aš grupuoju pats savo į tokias dvi didelės grupės, lentyną, sakykime. O jeigu kada nors bus energijos ir noro, gal ir į knygą surašysiu. Tai štai viena ta lentyna vadinasi taip. Dėrybom čia ne vieta. Ant šitos lentynos aš dedu atsakymus, kurie mano supratimu yra neginčytini, tai yra dėsniai, tai yra tai, ko mes pakeisti negalime. Ant kitos lentynos aš dedu atsakymus, kuriuos grupuoju į tokią grupę, tokiu pavadinimu. Kaina negalutinė. Kitaip sakant, atsakymą aš turiu, bet nesu tikras, ar jis yra teisingas. Ir štai visa tai, ką aš ir jums atsakinėsiu, ką apskritai aš galvoju apie pasaulį ir apie žmonės, apie mūsų tautas, štai aš dėliuoju tokias dvi grupės. Į dėsnius ir į atsakymus, kur nesu tikras, ar taip, ar kitaip. O, kaip sakiau, ne vieną kartą jau dėsnių jų nepakeisi, o vat štai žmogaus rankų darbą galima keisti. Ir čia iškyla klausimas, o kada aš ieškojau atsakymą, aš pats savo kėliau klausimą. Juk kaip ir kiekvienas iš jūsų, jų kalba ir kalba ir, ir aš jums čia šiandieną kalbu ir galybė kitų žmonių kalba įvairiausiomis kalbomis, ir kurių klausyt. Kiekvienam iškyla klausimų, kurių klausyt. Kas yra tas, kuris kažką žino arba, aš nežinau, užčiuopia ir taip toliau. Ir štai žiūrėkit, kaip aš gyvenau gyvenimą, kaip aš bandžiau savo atsakyti klausimą, kokiais instrumentais čiupinėt pasaulį, į ką įsiklausyt, kurių klausyt, kurių neklausyt. Taigi štai bandau jums tiesiog savo, savo patirtį išsakyti. Atleiskit, šiandieną bus šiek tiek toks gal prisiminimų vakaras, bet noriu, kad jūs suprastumėt, su kuo turit reikalą. Ir gal dar ir rudenį turėsit. Taigi štai, pirmiausia, aš įsižiūriu į save ir naudoju tokius instrumentus, kada studijuoju tai, kas aplink darosi, bandydama susigaudyti, kur aš esu ir kas čia vyksta. Tai pirmiausia, aš bandau savo atsakyti, ar tai nėra kartais fragmentas kažkokio reiškinio, kuris man atrodo kaip reiškinys. Tai yra tas vadinamas fragmenti, fragmentinis mąstymas, kurio serga mes visi daugiau ar mažiau. Ką aš turiu omeny, gal kad būtų aiškiau. Na štai sakykim, kažkas sako teiginį. Moteris ūgiu yra žemesnė už vyrus. Moteris žemesnės ūgiu už vyrus. Ir koks nors žmogus jums gali parodyti labai greitai moterį, kuri bus aukštesnė už visus vyrus. O štai yra fragmentas, kuris, jeigu imsi kaip fragmentą, jis yra neabijotinai teisingas. Štai stovi moteris aukštesnė už vyrus, už daugelį vyrų. Bet jeigu imsi reiškinį, tas fragmentas anaip tol neparodo reiškinio esmės. Moteris savo visumą ūgių yra žemesnės už vyrus. Štai ką reiškia fragmentinis mąstymas ir reiškinys visumoj savo. Jeigu į šių dienų realijas mes įsigilinsim. Ir tai, ką mes šiandien vieną kartą kalbėjom, tos juvenalinės justicijos laukia, kaip pavyzdį tik duodu. Šiandien nekalbėsim apie juvenalinę justiciją, tik kaip pavyzdį. Visi ginčinasi mušt, nemušt. O juk problemos esmė yra visiškai netame. Problema yra žymiai, žymiai platesnė – O ir šiandieną skaitau, skaičiau galybę komentarų ir straipsnių. Visur daugmaž stengiamasi suvest vat į šitą fragmentą. Mušt, nemušt ir taip. O juk esmė visiškai netame. Toliau. Kitas, kitas instrumentas, kurį aš žiūrėdamas į save taikau, čiupinėdamas pasaulį. Tai ar tai nėra tik mano jausmų sužadintas manimas apie ką nors? Nes, žiūrėkit, juk sutiksi turbūt, mes pamatom žmogų, Ir mes jau iš karto kažką apie jį galvojam. Dar nieko nežinom. Apskritai nieko. Jis dar žodžio nepasakė, bet jausmas jau yra. Ir jis mums arba patinka, arba, ne, arba mes dar laukiam to jausmo, kokį jis sužadins. Ir dažnai tas jausmas paskui trukdo net išgirs, ką ta žmogus sako. Ir taip yra žiūrinti visą pasaulį. Taip yra visur. Visur taip yra. Na ir dar vienas tas, jau į save žiūrint, tai tas wishful thinking vadinamas. Aš visada savęs klausiu, galvodamas apie ką nors ir bandydamas rasti atsakymą. Ar man taip norisi, kad būtų? Ar iš tikrųjų taip yra? Bet kad ir ta pati juvenalinė justicija, kad prie jos daugiau negrįžti. Yra gal ir geri tie sumanimai, kuriuos čia dabar siūlo tas pataisas. Bet ar tikrai tai atvesi į gerą rezultatą? Va štai kuo aš abejoju. Tai yra mano supratimu tik geri ketinimai. Žmonės nesugeba pažiūrėti porą treitą žingsnių į priekį ir pamatyti, ką visą tai gali išvirsti. Tai štai yra tas wishful thinking. Toliau žiūrėdamas aplink, jau ne į save, o žiūrėdamas aplink, čia yra tie instrumentai, kurio, instrumentai kuriais aš čiupinėjau pasaulį 50 metų, prieš sėsdamas čia prie šito mikrofono ir bandydamas kažką jums pasakyti. Tai visada stengiausi suprast, ar vienas ar kitas reiškinys yra Dievo rankų darbas ar žmogaus. Nes nuo to priklauso po to mano santykis ir bandymai keista ar nekeista reiškinį. Turim telefoną, tai paklausom žmogaus. Labą vakarą. Labą vakarą. Labą vakarą. Čia Kazis iš Plungis. Na ir... Na ir... Jūs radiją išjungėt? Kada pas... išjungiau. E, sakė, sakėt, kad reiškia, o iš pirmo žingsnio netoli reikšmės žmogaus. Deja, kiek aš pastebėjau savo gyvenime, jeigu o, nepatik žmogus, tai paskui pagyvens nuo šalapnų kaimynus ir pamatė, kad iš tai dulkos nepatek. Ir niekada nebuvo apsireikę. A niekada nebuvo apsi... Jausmas neapgauna jūsų, taip? Ne, ne, jausmas neapgauna. Nu, matot, kad... Kažkas žmogau netepta iš karto pajauti. Nu, ne visus, bet daugiausia pajauti. Nu taip, intuicija žmogaus be jokios abejonės, taip jau tam jausmai mum ir duoti matyt, kad mes dar pasitikrintum. Nu, bet ar jūs taip drįstumėt sakyti, kad visada jausmas neklysta? Nu, aš, e, ką jausmus nieka nesako, gal garantuot, kad tas. Bet kada, e, jeigu jau tu kažką tą jauti, tai jau kažkas ten yra netep. Supratau, nu žiūrėkit, o jeigu žmogus, kur, kuris jums nepatinka, sakys, kad du kart du keturi, tai nu. jūsgi turėsit sutikti su juo. Kaip, jie, nu, kaip jis jums... Ne... A, žinom, kas su toks. Aš su tokia žmonėms irgi išnekausi viskom, bet kad ačiū bendrauti nesinor. Čia jau kita šneka. Suprantat, aš kalbu ne ne apie tai, koks mūsų santykis toliau su tuo žmogum, bet kartais būna, kad žmogus arba reiškinys jausmais rodo vieną, o logika sako kitą. Aš tik tą noriu pasakyti. Ar suprantamai pasakiau? Nu, nelaba. nelabai. <laughs> Nelabai, nelabai. Nu, aš noriu pasakyti, kad kartais vat, nepatinka žmogus, tai nepriimi ir jo minčių, o tos mintis kartais gali būti teisingos ir nepriimi jo minčių tik dėl to, kad jis tau kaip žmogus nepatinka. Nu, ta būnta, bet čia e, irgi paskui, bet laukai, jeigu tu esi protojas žmogus, nors vėliau, bet paskui pagalvoj, ką mums iš tikrųjų... Supra, tai, žiūrėkit, o jūs, tad, jeigu jau mes šnekamės, ar jūs žiūrėdamas į pasaulį, aš jaučiu, kad jūs jau patirtį turinti žmogus iš balso? Nu, panašia, netoli 60. A, tai mes beveik vienmečiai. Ar jūs žiūrėdamas į pasaulį reiškinius, skiriat, kur yra žmogaus rankų darbas, o kur yra Dievo duota. Na, o kas yra Dievo duota, tai nepakeisi, o žmogaus tik rankų darbą galima pakeisti. Nu, matą, aš į Dievą neteku. Nu, aš čia turiu omeny, aš čia turiu omeny ne diev, Dievą kaip tokį, ga, jūs galite... Nu, kaip alegorija. Kaip alegorija, gali būti tai gamta, kūrėjas, evoliucija. Nu, nu. nu, nu. Bet aš suprantu, kad yra dėsniai, yra dėsniai ir yra žmogaus rankų kūriniai, tai dėsnių. Nu, mano gyvenimo praktiko rodo, kad dėsnių pakeisti neįmanoma. O mes dažnai bandom keisti būtent dėsnius. Ir tada gaunam per galvą, tada gaunasi, kad o, vais... Aš absoliučiai šimtų procentų su jums sutinku. Na, nors tie gerai. Gerai, dėkui jums. Dėkui, <laughs> dėkui, dėkui. Taip. O dabar tęsim tos instrumentus, kuriais čiupinėjom. Tikiu, ne aš vienas pasaulį. Jau dabar, žiūrint į kitus, kalbant apie tuos, kurie man kažką sako ir kad aš sav, savęs klausiu, klausyti jų, įsiklausyti juos ar nelabai. Tai štai, pirmiausia, aš savo užduodu klausimą. Ar žmogus kažką man šnekėdamas, aiškindamas, ar jis kartais nebijo pas, pasižiūrėti į reiškinį iš įvairių kampų? O labai daug žmonių bijo pasižiūrėti į vieną ar kitą reiškinį iš įvairiausių kampų, net kartais visiškai fantastiškų. Mes dažnai užsiduodam savo klišes ir užkertam kelią e, įvairiems svarstymam, o gal kaip tik ten ir yra atsakymas. Tokių yra labai daug e, pas mus reiškinių gyvenime. Aš visada kartoju tą pavyzdį iš kriminalistikos vadovėlio, kažkada teko man mokytis – Tai berots jame buvo parašyta, sako, kad jūs, jeigu esate iš tų žmonių, iš tų žmonių, kurie apie kitus žmonės sakot, nu ne, ne, šitas tai jau negalėtų padaryti to ar to, nestokite kriminalistiką. Tai yra ne jums darbas. <laughs> Nes mano gyvenimo praktikoje buvo įstabių dalykų, kada vieną ar kitą veiksmą padarė žmogus, apie kurį nu niekas negalėjo pagalvoti, niekas. O štai yra tas, reikia drąsiai galvoti. Ir jeigu žmogus vengia, arba jeigu tu bandai jam parodyti kitą reiškinio pusę, o iš iškart tau klyjuoja klišes, jau aš tokį žmogų nelabai klausysiu, to labiau įsiklausysiu. Toliau yra labai svarbus dalykas, kalbant apie, ypatingai apie šių dienų kalbančias galvas. Ar jis gauna pinigus, ar negauna už tai. Štai mūsų komentatoriai yra Egis Mail. Paskaitykit, jis labai daug komentuoja, Egis Mail, jis labai įdomiai komentuoja. Ir štai yra viena jo tokia mini diskusija su Ignu pasivadinusiu. Tai Ignas neigia apskritai, kad, e, sakykime, daug žmonių gauna, ten apie Rusiją jo šneka, kad, kad Rusijoje daug žmonių gauna pinigus iš įvairiausių valstybių už tiesiog profesionalų antivyriausybinį darbą. Na ir jie ten diskutuoja. Tai štai aš tik noriu, atsiliepdamas į šitą, pasakyti, kad man net yra keista, kad tokia diskusija kyla. Visiems, kurie tuo abejoja, aš siūlau tiesiog atsidarykit bet kurį garsesnį amerikiečių fondą. Jie skelbia metinės ataskaitas, kasmet skelbia ataskaitas, kur ir kam kokius pinigus jie pervedė. Tai nėra jokia paslaptis, Ir tik tie, vat, štai vėl, grįžtant, kurie bijo pasižiūrėti reiškinį iš įvairių pusių, ginčinas ir sako, kad tokių reiškinių nėra, kai tuo tarpu jų yra aibė tokių reiškinių, Ir Lietuvoje šiandieną yra labai daug žmonių, kurie stumia tam tikrus projektus, kurie sukelia visuomenės pasipriešinimą ir gauna už tai vienokį ar kitokį atlyginimą. Dažnai jų organizacijos vadinasi labai gražiais vardais, o pasigilinkit, iš kur yra finansavimas. Ir dabar žiūrėkit, štai kalba jums toks žmogus, bando jūs įtikit ar kažką išaiškit, o jūs žinot, kad jis už tai gauna pinigus. Ir ką, verta jį įsiklausyti ar ne? Tu net negali žinot, ar tas žmogus sako savo nuomonę, ar bijo prarasti tas lėšas, kurios jam leidžia šiandieną prasimaitinti ir jis yra priverstas taip kalbėti. O labai daug yra viešoje erdvėje šiandieną žmonių, kurie dirba būtent šitaip. Ir čia nėra tokia alga žurnalisto, sakykime, kuris dirba vienam ar kitam ten žiniasklaidos priemoniai. Tai yra įvairiausi fondai, fondeliai. Ir tas yra ir Rusijoje, ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir finansuoja įvairiausios valstybės į įvairiausias pusės. Taigi štai aš visada stengiuosi įsiaiškit, o kas tas žmogus, iš ko jis duona valgo ir taip toliau. Beje, Čia reikėtų pridėti, kad aš atlyginimo už šitas laidas negaunu, jeigu jau kam kiltų klausimas. Ir galbūt pats svarbiausias dalykas, kalbant apie tuos instrumentus, kuriais čiupinėjamas yra pasaulis, mano bent jau. Jeigu yra galimybė, o šiandien yra tokia galimybė, aš stengiuosi pasižiūrėti, ką vienas ar kitas žmogus šnekėjo prieš 10 metų, prieš 15 metų. Jeigu tai yra nors kiek žinomesnis žmogus, nesunku yra atsekti jo interviu žiniasklaidos priemonėse. Na ir dabar man jūs pasakykit, kodėl aš turėčiau visi klausyti žodžių žmogaus, kuris, tarkim, prieš penketą metų buvo Europos Sąjungos šalininkas, o šiandieną jis yra didžiulis priešininkas, jis atseit praregėjo ir taip toliau. Arba kuris keičia kas 10-15 metų savo pažiūras. Kodėl aš turėčiau visi klausyti? Aš neskau, jeigu jis keičia, dieve daug, aš nieko prieš. Aš neturiu nieko prieš iš viso. Bet aš, aš čia šiandieną kalbu, kurių klausyt. Štai kur problema. Ir jums kyla klausimų, dabar, kurie klausot šitą laidą, aš visiškai suprantu, jūs irgi savo kelkit klausimą, ar verta manęs klausyti. Aš neiš, neišskiriu savęs iš šito. Aš tiesiog bandau paaiškinti, kokiais instrumentais aš vadovavausi. Ieškodamas atsakymų, kuriuos aš sudėliau į tas dvi lentynas, kaip sakiau. Vienoje tai yra pavadinimu deryboms čia ne vieta, Kitaip sakant, tai yra dėsniai mano supratimu ir kita lentyna, kur aš vadinu kainą negalutinė, kur galima ir padiskutuoti, nes aš ir pats nesu tikras, ar teisingai suprantu, kas darosi. O šitos klaidos, oi kaip gražiai matosi lietuviškoje erdvėje ir kaip keis, kartais keistai atrodo žmonės, kurie šiandieną draskosi vieną ar kitą pusę, o pasižiūri, ką jis prieš penkis, dešimt metų šnekėjo, visiškai ką kitą. Tai kilo klausimas, kada jis nesuprato arba kada jis melavo. Vat jums yra instrumentai. Toliau perskaitysiu vieną komentarą į tą temą. Štai štaip skamba, čia greičiau klausimas. Lietuvoje šitiek protingų ekspertų, specialistų, kodėl taip išsiskiria nuomonės tais pačiais klausimais? Na, iš tikrųjų, kad ir čia pas mus studijoje, jau mes turėjom ir dėl skalūnų dujų, du geologai, Lyg atrodo tie patys faktai, visiškai priešingas vertinamas ir išvados. Kaip dabar elgtis ir apskritai, kodėl taip atsitinka? Čia aš norėčiau pasakyti tokį dalyką. Čia yra mano tiesiog jau patirtis dešimtmečių. Kai aš buvau jaunas, tarybiniais laikais, mums atrodė žmogus, kuris moka parašyti eilėraštį arba sukurti dainą, o neduok dėvė simfoniją parašyti – tai jis automatiškai supranta ir apie kitus dalykus, yra už mane protingesnis. Man taip atrodė, kad jis yra už mane protingesnis, žino žymiai daugiau apie gyvenimą. Deja, gyvenimo patirtis man įrodė, kad toli gražu yra ne visada taip. Ir talentas, sakykim, kurti muziką arba piešti paveikslus ar panašiai, dažnai visiškai nieko bendro neturi su talentu susigaudyti pasaulyje. Ir aš netgi pavardžių aš neminėsiu dėl suprantamų priežasčių. Bet aš pažįstu žmonių, kurie rašo puikias knygas, pjeses, išveda herojus, jie tenais kovoja ir taip, o gyvenime kažkaip jis to visko nepanaudoja ir mano akimi žiūrint visiškai nesusigaudo, kas vyksta aplinky. Ir aš pasidariau savo išvadą, kad talentas dažnai rašyt, sakykim, knygas arba eilėraščius – Tai yra visiškai lygiagratus talentui suvokti reiškinių esmę, priežastis, pasiekmes. Tai yra skirtingi tiesiog talentai. Be abejo, būna žmonių, kurie turi talentų daug. Kelis. Tai jokių būdų nereiškia, <laughs> kad jeigu žmogus turi vieną, tai negali turėti kitą. Tiesiog tai toli gražu ne visada taip yra. Ne visada taip yra. Toliau. Reikia suprasti tokį dalyką, kad e, tie vadinami intelektualai, tai jie naudojasi žodžiais, citatomis, idėjomis, kaip dailininkas spalvomis, arba kaip šalkalvis savo instrumentais, kaip santechnikas savo instrumentais. Ir kaip dailininkas, naudodamas į spalvomis, gali sukurti gerą paveikslą, gražų arba negražų paveikslą, tai lygiai tas pats. Ir žmogus, kuris operuoja citatomis, mintimis, tarptautiniais žodžiais, jis gali parašyti straipsnį, kuris bus nu, mano akimis, protingas, teisingas, o gali visiškai neteisingai, nors tai atrodys labai įtaigiai. Ir mes dažnai čia pasimaunam. Aš save atsimenu jaunystėje, kaip aš, bent aš pasimaudavau dažnai. Man visada, o jeigu daug tarptautinių žodžių, mandrų citatų, nu galvoja žmogus, jau čia tai žino, jau čia tai žino. Man reikėjo keletos metų, kol aš supratau, kad toli gražu yra ne taip. Arba ne visada taip, kad tiksliau būtų pasakyti. Čia aš atsakau, kodėl yra tiek daug tų atseit ekspertų, specialistų, o ir kelio mes nežinom, kur tokio vieno, ir ekonomistai tarp savęs ginšinasi. Bet yra visur tas pats. Dėl to, kad e, pati ekonomika, jeigu apie ekonomiką šnekėti, tai yra daugiau socialinis mokslas, o netikslusis mokslas. Ir šiaip jau reikia pasakyti, kad humanitarinių mokslo atstovai – daž, yra labai, jais yra labai lengva manipuliuoti. Kodėl jais yra lengva manipuliuoti? Todėl, kad jie dažniausiai gyvena iš valstybės kišenės. Ir jie labai jautriai turi reaguoti į valstybinį užsakymą, į tuometinį politinį užsakymą. Humanitarinės disciplinos apskritai yra labai ideologizuotos ir politizuotos. Ir dėl to vat, visą šitą ir iš vienos pusės tai yra žmonės gabus, tai yra visuomenės veidrodis, o iš kitos pusės jie yra labai ir labai pažeidžiami, nes visada priklauso nuo valstybės. Ir apibendrinant pasakysiu, nesupykit, čia ne mano sugalvota, bet yra toks posakis. Inteligentiška veido išraiška dar nėra proto požymis. Ir dauguma pasaulio kvailyščių yra padaromos būtent su tokiomis veido išraiškomis. 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Tęsėme naktigonę. Iškilo mums čia problemėlė, ar girdi Klaipėdą. Jeigu yra iš Klaipėdos, kas nešiau keletą kartų Klaipėdai buvo tokios dobės, tai mes tiesiog tikrinam, ar yra ryšys. Tesiu, tesiu dabar jūsų komentarų apžvalgą, jau dabar perinu tiesiai prie komentarų. Šitas gabaliukas vadinasi Saugok kraštinį. Ir štai kodėl aš šitai pavadinau. Man sukėlė tam tikras mintis štai šitoks komentaras. Žmogus pasirašo anonimas ir štai klausykit, ką jisai rašo. Citata. Pažvelgus į pagyvenusius – Jie paukotų visas savo ir jūsų santaupas, kad timtelėtų savo egzistenciją nors kažkiek. Pas čiukčius, iš kurių mes šaipomės, mirti sava mirtimi reiškia užkrauti savo problemą bendruomeniai. Todėl karšinčius surengdavo pobuvį ir artimiausiam, artimiausiam žmogui įteikdavo savo diržą, tas į baliuko įkarštie ir nudusindavo. Tai labai stiprios tautos požymis, rašo anonimas. Ir štai aš pradedu dabar komentuoti ir išsakytas mintis, kurias sukėlė man šitas komentaras. Aš įtariu, kad jį parašė jaunas žmogus. Kai man buvo kokie 20 metų, man tie klausimai irgi buvo neaiškus. Aš mačiau daug irgi tokių reiškinių ir žmonių tame tarpe taip pat, kurie man atrodė, nu, kam vargti, kam vargti. Ir aš radau atsakymą, kodėl reikia vargti. Aš radau savo tą atsakymą ir aš jį pasidėjau ant lentynos, kur parašyta deryboms čia ne vieta. Ir štai aš dabar jums papasakosiu, kas man padėjo rasti šitą tyrimą. Jums nenustepkit, bet jį man padėjo rasti dalyvavimas su psichiatrais debilų tyrime. O debilai tai yra silpna, pro, silpna protystės lengviausia forma. Jos yra trys tokios, jie taip skirsto. Sunki, vidutinė ir lengva. Ta lengva jie dabar vadina debilizmu. Tais laikais, man atrodo, mes vadinamo lygofrenais, bet ne tame esmė. Tiesiog man teko labai jaunam amžiui iš smalsumo, iš smalsumo su profesionalais psichiatrais dalyvauti e, štai šitų debilų testavime – ir nuo jų atsakymų į šitos testus priklausydavo tų vargšų vaikų likimas, ar jie eis į kariuomenę, ar neis į kariuomenę. Jiem buvo kažkur ten apie 16, matyt, 17 metų ir jau artėjo tas metas, kad reikia eiti ar neiti ir nuo jų atsakymų priklausė, kas su jais bus daroma. Ir žinokit, man tai padarė stulbinant įspūdį visam gyvenimui tie tyrimai. Ir štai kodėl. Pirmiausia, mane nustebino klausimai testo klausimai sudaryti jau tų profesionalių psichiatrų. Aš juos atsimenu, bet aš, jie man antie keisti visus 30 metų, kad aš bijau net jums juos pakartot. Gal sakau, aš neteisingai atsimenu, tai aš pakartosiu tik pačius švelniausius. Taigi štai, ateina tas 16-metis jaunuolis, kur, į kurį visą laiką žiūrėjo kaip į antrarūšį žmogų, jis, jis nenori apskritai su nieko šnekėti, su tokia nuotaika atstokit nuo manęs. Ir jis yra prašomas pakomentuoti posakį obolys nuo obels netoli rieda. Kitaip sakant, norima suprasti, ar įsisavinis yra abstrakcijas, metaforas, kažkokį bendrą mūsų prasmių ir supratimo lauką, ar ne. O jisai, kadangi gyveno už visuomenės ribų, tai tas arba visai neatsakinėja tokius klausimus, arba bando logiškai svarstyt. Na, jeigu, sako, obelis auga ne aukštai ant kalno, tai obelis nukritęs toli nenorėdės. Na, ir jeigu atmesi va tą susitarimo lauką, ką reiškia šita, šita, šita sakinys, nu, tai jis logiškai masto. Bet aš turėjau dėti jam minusą tame teste. Jau minusą. Kitas dalykas – kitas, kitas testas. Jie turėdavo sudauginti skaičius. Bet jie sakant, nepamenu, ar viena ženklius, ar dvi ženklius. Greičiausiai dvi ženklius. Per tam tikrą sekundžių kiekį. Ir mes su sekundometru žiūrim, per kiek jis tas sude, su, sudaugins tuos skaičius, spaudžiam ir vėl ten yra parašyta. Jeigu sudaugino per daugiau negu ten reikia, jau mes jam rašo minusą. Tai dabar žiūrėkit, kur įdomumas. Aš paskui tuos pačius testus išbandžiau ant savo draugų. Ir jau ne 16 metų, bet jau 20, 22, kiek ten mums buvo tada. Ir žinokit, <laughs> nemaža dalis jų neatsakė taip pat, kaip reikalavo to testo sudarytojai. Ir tada aš sav iškėliau klausimą, o kas yra tie sudarytojai testų tokie? Ar jie patys kartais? Ne iš tų pačių? Čia buvo mano čia skamba gal jokinga, aš aišku šiek tiek ir utriruoju viską, be abejo. Bet man tam jaunam amžiui buvo didžiulis įspūdis. Tai buvo pirma tokia patirtis, va, kurių klausyt, man atrodo, yra žmonės, kurie supranta logiškai viskas. Ir aš susidariu pats ir matau štai, nu visiškai, aš ten sakau, nekalba apie kitus, ten tai bijau net ir, sakau, gal neteisingai prisimenu. Ir jeigu jau aš apie tai prakalbėjau, apie psichiatrus, tų testų sudarytojus – Tai aš paskui ne vieną iš jų Kaune pažinojęs, mes su jais bendraudavom ir, taip, ir, ir dažnokai susitikdavom. Ir štai jums vieną vaizdelį pasakoju. Einame su vienu iš jų, o tai buvo toks stambus vyras už mane gerokai didesnis. Einam laisvės alėją, šnekučiuojamis ir staiga nei iš jo, nei iš to uždainuoja garsiai. Aš aišku, nu kaip, žiūriu, ką tu čia darai. Jisai sako, aš tave tikrinu, kaip tu reaguoji. Kokios tavo reakcijos? Ar tu pabėgsi, sako, į kitą gatvės pusę, ar eisi su manim. Kitaip sakant, jis ant manęs daro visą laiką eksperimentus. Jam taip atrodo, kad ant manęs. Aš paskui galvoju, ar jis kartais ant savęs jų nedaro. Arba buvo čia taip, kaip irgi toks juokas Kaune. Tokio tipo e, gydytoja tokiais auk, raudonais, raudonais plaukais. Ir aš savo galvodavau, nu jeigu man dabar būtų jau paskutinioji, aš ten paskendęs depresijų ar nežinau kokiuose problemose psichinėse, ateinu pas ją konsultacijos, pamatau tos raudonus plaukus ir galas man iš karto. Nu, aš pasakoju savo jaunystės įspūdžius, kurie, at, at, matot, kiek metų praėjo, aš juos atsimenu. Tai buvo tokie pirmi dėjosi pamatai, svarstant, kas yra tie žmonės, kas yra tas, nu, kurių klausyt, kurių neklausyt, taip galima pasakyti. Ir baigiant šitą tokį nedidelį ekspoze apie, apie psichiatrus, tais laikais vaikščiojo toks, nu, kaip ir juokas, apie gydytojus apskritai. Ako, yra žmonės, kurie nieko nežino, bet viską gali. Tai yra chirurgai. Paima konkrečiai ir a, jam nesvarbu, kas ten žinot nereikia. Aišku, aš supraskite teisingai, viskas čia yra šiek tiek per, per, perdėta. Bet čia ne mano sugalvota, tas juokas vaikščio tais laikais. Toliau, yra, kurie nieko nežino ir nieko. A, kurie viską žino, bet nieko negali. Tai yra vidaus lygų gydytojai. Nes iš knygų jie viską žino, bet kai tu ateini, nu ką, ne visada knygos padės pamatyti, kas ten pas tave viduje. Ir štai buvo trečia dar kategorija gydytojų, kuri nieko nežino ir nieko negali. Tai buvo psichiatrai. Kaip kurie iš jų, man atrodo, šiandieną kaip kas stumia mums visiškai nereikalingo. Tai aš tiesiog vat, prisiminiau tokius dalykus. Dabar jums galėtų kilti klausimas, kaip aš toks jaunas patekau į jų tarpą. Atsakysiu, nes jog aš sakau, atleiskit už nedidelį prisiminimų vakarą, bet e, jūs turėsit geresnį supratimą, su kuo turit reikalą. Taigi štai aš atsakau, kaip aš patekau į nekurių, aišku, psichiatrų bendryje tuo metiniu. Ne kaip klientas, aš dabar pagalvoju, žmogus klausia, galvoju, gal kaip klientas. Mes turėjom keliese, šešiese konkrečiai, kolektyvinę biblioteką. Beje, perdodu linkėjimus, jeigu kartais kas nors girdi iš tų, kurie tada kartu su manim rinko knygas tas. Mes įvairiais įmanomais ir neįmanomais būdais traukėm įvairiausią literatūrą ir turėjom sukaupę milžinišką knie, kiekį knygų, kurių šiaip pat knyginė tuo metu nebūtum gavęs, bet kas norėjo, viską buvo galima iš esmės gauti. Ir štai mes turėjom tokius dalykus kaip Freudas, Fromas, indų filosofijos, ant galybė įvairiausių knygų. Jeigu kas nors nors kiek domisi, turbūt žinot, buvo tokia Gutkovo leidykla Rygoje prieš karą. Jis buvo išleidusi daug labai tokio tipo literatūros, tai mes beveik visą ją turėjom pas save Kaune. Ir štai pas mus e, dėl to lankydavosi įvairiausi žmonės, nes jiem reikėjo tos literatūros. Ir taip aš pakliuvau, pakliuvau pas e, įvairiausias bendrijas tuometinės labai jaunam amžiui. Ir tas man labai ir labai padėjo rasti atsakymus į įvairiausius klausimus. Ir nu, bet dabar grįžkim prie tų debilų ir psichiatrų. Taigi štai, testuodamas šitos jaunuolius – aš pamačiau, kokia slidi riba yra tarp to, kurį vadina silpna pročių ir ne. Kokia slidi riba yra tarp normos ir nenormos. Ir va tada aš suformulavau savo šitą atsakymą. Saugok kraštinį. Nes jeigu tu tą jau už nedidelės ribos palaikysi, va to jau nevertų dėmesio, tai riba priartės prie tavęs. Randat, kaip yra? Ir dabar grįžkime į komentarą to žmogaus, kuriam iškilo, jam atrodo, kad tai yra stiprios tautos požymis, kad jie savo karšinčius nugalabija. Tai čia yra lygiai tas pats. Čia irgi yra tas kraštinis. Ir einant tuo keliu, labai greitai priartės ta riba ir prie jūsų. Jaunam žmogui atrodo, kad jinai labai toli, bet nedaug dievėjam kas nors atsitiks – Einant tokią logiką, mes galim labai toli nueiti. Ir dėl to va, šitą maksimą saugo kraštinį, jinai mano supratimu yra, nu, neginčytina vertybė, nes atsisakę šito, mes rizikuojam sugriauti labai ir labai daug tokių na, fundamentalių dalykų. O žiūrėkit, eutanazija jau Europoje yra. Jau to kraštinio nebesaugoja. Tai pačioje Olandijoje man teko skaityti, e, praeitais metais beros 3000 žmonių, jie gali išsikviesti brigadą ir jinai atlieka šitą veiksmą. Dabar jau prakalbo, prakalbo kad net ir vaikai galėtų būti įtraukti vat, į, į, į eutanazijos lauką. Taip kad suprantat, kaip yra. Ir va, vėl grįžtant prie tos juvenalinės justicijos. Vėl mes paimam kraštutinį kažkokį pavyzdį – kraštutinę socialią šeimą. Taip, aišku, reikia iš jos vaiką atimti, bet kai iš jos atimsi, tai eilė ateina kitai. Ir vėlgi tas principas saugo kraštinį. Reikėtų padėti maksimaliai tai šeimai, kad jinai išlaikytų šeimą, išlaikytų vaiką. Tai jūs tiesiog būsit saugesni. O jeigu jūs galvojat, kad manęs nepalies, o aš tokius skaitau labai daug komentarų, aš matau, kaip naiviai žmonės įsivaizduoja šitų visų įstatymų veikimą. Tai tiesiog, na, naivumas trykšta iš daugelio iš jūs. Pažiūrėkit porą treitą žingsnių priekį ir pažiūrėkit į praktiką vakarų Europui. Ir atsiminkit va šitą sakinį, saugok kraštinį. Jeigu jūs ne to nedarysit, tai tiesiog prieis arčiau prie jūsų eilė. Nu ir šiaip labai dažnai sutinkamas, dar paprasčiau pasakant, tu matai, kad kažkam muša, yra du keliai. Arba saugoti ir neleisti ir padėti jiems, arba apsimes, kad tu nematai galvodamas, kad tavęs nepalies. Tai tiesiog priartės eilė. Taigi dar sėki sakau, saugokit kraštinį. 333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Tęsime naktigonę. Šitą skirelį aš pavadinau savi brūkšnelis svetimi. Kitaip sakant, ar riba tarp savų ir svetimų yra duotybė. Ir štai aš jums cituoju komentarus. Teisingiau visą pokalbį. Aš jį cituoju, aišku, nedaug. Kas, kas norės, jūs galite susirasti komentaruose. Tai yra Alvydo ir Edgaro Na, tokia nedidelė diskusija, aš čia tik porą ištraukų pacituosiu. Bet jos užkabino mane ir aš užtat šitą visą skirelį pas, paskyriau atsispirdamas nuo jų šito pokalbio. Štai ką rašo Alvydas. Ar viskas, kas bevyktų, yra būtina? Pagrindinis principas – svarbu mano šeima, o kitos šeimos man tas pats. Jis, sakai, priekaištą išsako. Edgaras jam atsako šitaip – Alvidai, parašiai, kad žmonės blogai daro, jog suskirsto žmonės į savus ir svetimus. Ar tau atrodo nenatūralu, kad dėl savo šeimos ir tautos yra mastoma labiau negu dėl kitų? Alvydas tęsė diskusiją. Reikia rūpinti savo šeimą ir tauta, bet neišnaudojant kitų šeimų ir tautų. Ir štai dabar pabandom pasvarstyti. Čia aš nekalbu apie išnaudojimą, Mane tiesiog užkabino va tas skirstimas, sako, kodėl tu skirstai savus ir svetimus, kaip priekaištas. Ir aš pats savo iškėliau klausimą, na, aš ją savo, aišku, jau senai esu iškėlęs, bet čia ir jums jį iškeliu. Ar gali žmogus išgyvent apskritai be ribos tarp savo ir svetimo? Aš keliu savo šitą klausimą ir atsakymą, Aš dedu ant lentynos, kur derybom čia ne vieta. Aš atsakau, kad jis negali išgyventi be šito. Toliau, kada sakome savi, tai mes turime omeny daug plokštumų. Savi gali būti įvairiausiose plokštumose, kokiose tik tu nori. Ir dar labai svarbu pabrėžti, savi nereiškia tik geri. O čia principinis dalykas. Savi tai yra visi tie, kurie jums yra dėl vienokių ar prie kitokių priežasčių pakliuvę į jūsų ratą. Savais yra vadinami ir žiūgi žinot, kiekvienoje kompanijoje būna žmonių, kurių, kurių nelabai ir mėgsta. Bet kai jų nėra, kažko trūksta toj kompanijoje. Kažko trūksta. Arba kitas sėdi toj kompanijos žiūrės, nieko nešneka, apskritai atrodo ir nedalyvauja, bet kai kitą kartą susirenka tą kampą, o jo nėra, vėl kažko trūksta. Todėl, nu, kad savi, tai sakau, tai nereiškia tik geri arba tik įdomus ir taip toliau. Turim skambutį, paklausim. Labą vakarą. Ir labas vakaras, gerbiant Rolandai. Čia Jokūbas Įsapiginis. Yra, tu nori pasakyti trumpai ir aiškiai, trys momentai mane labai domina tiesiog ypatingai pratus. Praeitų pirmadienį pagal klaidą, taip? Ir pirmas momentas, tai jums, gerbiamas Rolandai, daug, daug sveikatos, kantrybės, stiprybės, ir švieskit mus trupučiuką, švieskit. Nu kas, ašgi ne lempa, klausykit, kad švieskit. Nu, čia ne, ne komplimentas. Yeah. Aš normalios... E, Gerai, eikim toliau prie kitų. Va, pirmas yra. Antras momentas, kaip padaryti, kad būtų galima siūlyti Neišgirdom jūsų, kažkaip su, sutriko sakinys kad kaip padaryti, kad šitą laidą, jūs galėtumėte ten rūpyti ir rugsėjai, taip, taip, padaryti nuo šešių ar septynių, nes niekas praktiškai mūsų negirda, niekas jūs nesiklauso, suprantate? Mat, matot, kai mes darysim nuo šešių, nesiklausys kiti. Aš, su, aš jūs suprantu puikiai. Taip, ir čia gaunasi ir taip negerai, ir taip negerai. Nes visi mėga, balsus namus 10 būtų, bet visi mėga. Visi mėga, ja? Taip, ant rytojus paklausė, kaip patiko, kokia laida, iš kur, kad visi mėgos, man gaila labai. Na, čia pamąstymai. Ir trečias momentas, negaliu neprisiminti, kada kalbėjote šitą temą, čia vat, apie tas visus kariuomenimą, panašiai, panašiai. Manau, čia dar yra problema, yra, kad yra baisu, čia yra didžiulė atsakomybė, nes jie gali pakengti žmonijai. Suprantate, kada jūs kalbėjote su ponu dainius pūras, profesorius, kuris e, čia dar ne komplimentas, gerbiamas Rolandai, čia mes nepažįstami, nebūsime galbūt. Va, kur pasodinti tiesiog ant ledo, bet jis yra profesorius, vaikų psichiatras ir mokina, nu, aukštojų mokyklų, suprantate? Suprantu, suprantu. Ir jis nemastų, suprantate, jau jisai, na, aš neturiu, aš jo nepažįstu. Tik tai žinau tiek, kad yra Dainius Pūras Kaune ir vienas Vilnius ir abu du psichiatrai. <laughs> Suaugusiam kitiem, kitiems, kitiems, nu, kitiems mažų vaikų. Tai va čia yra problema. Bet jie, net, kad jie tokių... dirba tą darbą ir mokina ir vadovauja tokiuose postuose. Na, čia ne postas, aišku. Čia, tas... Gerai, tiek to. Žiūrėkit, Pons Jokūbai, šitą laidą galima perklausyti įrašę. Aš suprantu, bet matot, ne visi turi rankas, ne visi turi kojas. Tai taip, supratau, jo. Ja. Nu, žinot, čia jau nieko nepadarysim. Mes kaip tik galvojam dar vėliau daryti, nes kiti žmonės, sakykime, nuo 9 iki 10 dar vakariniauja, vaikus guldo ir taip toliau, jau paskui sėda. Gerbiamas Galnai, dar kartą jums daug, daug sėkmės ir švieskit trupučiuk. <laughs> Padėkite. Visus. Gerai, dėkui jums. Tave, turiu galvoje tave, tave, <laughs> mane. Ačiū, dėkui. sėkmės, sveikatos ir dirbti rugsėjį. Dėkui. Studėti. Tęsiant pokalbį apie savus ir svetimus. Taigi štai kaip sakiau, savi tai nereiškia tik geri, o apskritai yragi toks dalykas. Mes sėdėm, štai gabeldimas į duris, mes sakom, kas ten, atsakymas koks būna? Savi. Ir štai tas atsakymas savi rodo, kad žmogus įeina į plačiai suvoktą jūsų savų ratą. Ir tie savi, tas ratas, tai gali būti ir šeima, ir giminės, ir draugai, ir bendradarbiai, ir pagal pomėgio savi, ir sava tauta, ir sava rasė. Ir aš tikiu, kad jeigu žmonė susidurtų su kokiais marsiečiais, tai būtų savi žemės gyventojai, būtų kaip savi, kaip visuma. Prieš tuos, ir dar sakyti, svetimas tai nereiškia priešas. Vėlgi, Tai nereiškia priešas. Mes turim skambutį. Paklausom. Labą vakarą. Aš tas pats Kazys iš plūgį. A. Dėl to, reiškia, 9 valandą netrasliauti. Taip. Aš 9 valandą lauku, nu, jau žinau, kad aš tą, tą bangą tai laukam. Ir laukia. Jau, nu, va, matai. Tai, tai, tai, Gerai. Tai nekeisk. Gerai, dėkui, dėkui. O štai apie savus ir svetimus mes tęsim pokalbį su ponia Eglė Mirončikinė. Labą vakarą, ponia Eglė. Labą vakarą. Ar jūs klausėt mūsų šiokią tokį įžangą? Taip, klaus, klausiau, viską girdėjau. Ar turit priekaištų man? Aš tiesą nepristačiau jūs. Ponia Eglė Mirončikinė yra psichologė, knygų leidėja, sudarytoja knygų, rašytoja. Teisingai šneku? Taip, teisingai. E, šiaip be abejonės aš su jumis sutinku. Įsivaiz... Va čia, jeigu kažkas masto, kad žmogus gali gyventi taip, kad jam visi bus e, savi ir nebus svetimų, sunku įsivaizduoti tokią visuomenę. Ir tai, manau, neįmanoma, nes tas skirstimas į savus ir svetimus tai yra toks fundamentalus psichologinis e, principas, jisai yra įgimtas. O, aš norėjau jūsų klaust. Jūsų manimų jis yra įgimtas? Jisai, nu, ne mano manimu. Ja, aš supratau. Tai tiesiog man, aš nežinau tokių faktų ir nežinau tokių tyrimų, kurie galėtų tai paneigti. Man yra, tekę, man yra tekę skaityti apie kūdikius, kur buvo ba, irgi tyriama va šita visa, e, šitie dalykai. Jūs gal irgi ką nors žinote apie tai? Taip, Taip, norint atsakyti va šitos tokius atrodo sudėtingus klausimus, dažnai m, e, užtenka iš, pasižiūrėti į vaikus, patyrinėti jų elgesį. Ir mes gauname labai aiškius atsakymus. Na, pavyzdžiui, m, yra tirti kūdikiai. Vaikai, nu, kūdikėliai, kurie tik gimė, yra ne, nėra matę nei balto, nei juodo veido. Taip. Ir jiems m, e, rodomi ateina viens kitas žmogus ir m, fiksuojama jų reakcija tai akivaizdu pastebėta, kad balti baltieji kūdikėliai palankiau e, reaguoja į baltą žmogų, o juodukai į, į, į juodą žmogų, į negrą. Tai be abejonės tai yra įgimta, reiškia kažkokią tokią genetinę informaciją mes atsinešame, savi svetimi. Aš čia norėčiau pridėti visi tie, kurie dabar išsigando nuo mūsų šitų vat, kalbų. Taip A, kas čia gali būti baisaus? O, o, tai matot, kaip jūs, kaip jūs nejaučiat pavojaus? Ne, čia yra visiškai, nu čia faktai, aš nežinau, kaip juos paneigti. Nu, faktas, kad ir vaikai vaikų darželiuose, mažiukai, kuriems dar nieks neaiškino nei apie rases, nei, nei apie tai, kas yra mes, kas, kas yra kiti, jie tiesiog intuityviai būriuojasi, baltukai labiau linkęs su baltais įžaisti, jodukai su, su jodais, pagal tam tikrus, bu... vėliau mes žinome mergaitės linkusios irgi atskirai žaisti. Jo, ponia Eglė, savų interesų. Taip. O ar jums yra, yra žinoma kažkokia informacija, kada pradeda formuotis pas, pas žmogų, pas kūdikį šitie, šitos, šitą vat atskirybę? Na, iš karto gimus vaikas iš pradžių pradeda suvokti save. Jis neatskiria savęs nuo aplinkos. Tai yra pirmasis tas etapas, tai yra suvokimas savęs, savo kūno. Taip. O čia yra mano kūnas, mano rankos, čia yra ne mano rankos, čia yra kitas pasaulis. Tai jau yra aš ir kitas. Tai yra pirmasis toks vystimosi etapas. Vėliau jau nuo tokio kūno pažinimo ir atskirimo savo ir svetimo eina toks jausmų atskirimas. Va čia yra mano jausmai, mano norai, O čia yra kitų norai, kitų jausmai. O kada jis pradeda skirti savus svetimus? Na, kada jis pradeda? Jisai pradžiai, kol jisai kūdikėlis, jis be bijonės, jis skirtingai reaguoja į, net ir į šeimos narius. O mamą jis atskiria iš karto, ar ne? Nu, mamą jis atskiria, jis ir pagal kvapą mamą atskiria, ir mamos pieną jis atskiria. Mama tai yra jo dalis pradžioje yra. Tai yra jo, jo gyvenimas, jo maistas. Jis ir mama kurį laiką yra vienetas. Vienetas, tai. Tik vėliau jisai atskiria, kad tai yra mama ir aš. O vėliau yra ir mano norai, yra mamos norai. Po to jis supranta, kad mamos norai ne visada sutampa su jo norais. Va. Ir ta toks, tokia vyks, vyksta toks vystimasis. Maždaug nuo pusės metų jau vaikas pradeda bijoti svetimų. Ir nieks jo nemoko. A, tai žiūrėk, tokį pusės metų vaiko, kuris dar ir kalbėti nemoka, tik keletas skiemenų tai ištarė ir jo niekas nemoka, tai tu nebijok, tu svetimais dėdėjim nešnekėk. Taip, nu, tai visiškai kiekviena moteris išauginusi bent vaiką visą tai žino. Žiūrėkit, poneglė, poneglė, mums paskambino žmogus, nori su jumis pakalbėti. Gerai. Paklausom, ką jis pasakys. Paklausom. Labą vakarą. Labas vakaras. Kas jūs esat, iš kur skambinat? Ir... Jonas, Jonas nuo Klaipėdos pusės. Taip, jūs norite į ką kreiptis, į Eglę ar į mane? E, neprošal bus į abu, bet šiaip ponia Eglė labai čia įdomi dalyką pasakė, kad e, vaikas pagal savo spalvą e, smegenų bangos, kaip aš supratau, labiau linkusios e, teigiamai arba palankiai vertinti savo spalvą, nors jis dar savęs veidrodyje ko gero nematė ir nesuvokė, kas jis toks yra tai aš dabar norėčiau pastebėjimą savo tokį pasakyti ir, ir išgirsti tą komentarą. Buvo toks laikotarpis, kad aš darže žirnius stebėjau ir ką aš pastebėjau, kad žirnis tuos ūsais viniojasi apie lasdelę, virvutę ten kokią nors tas žirnis gali vyniotis su savo oso ūsu apie gretimą žirnį, bet apie save jis nesivynioja. Net jeigu tą ūsą apie savo kažkuria kitą kūno dalį, to augalo dalį apvynioji, jis vis tiek nepalankiai taip griebia, negu kad už svetimos vietos jam įsitvirtinti. Ar... Tai irgi yra asmenybės, tapatybės, čia kokios nors e, atpažinimai. Nežinau, ar ponia Aglė gali čia ką nors atsakyti. Dėkui, dėkui. Na, Ar galim? Palaukit, kas čia pas mus nutrūko? Kas čia, dingo visi telefonai? Tuoj mes, ponė Agliai, perskambinsim. Čia pas mus kažkai susimaišė. Taigi štai, grįžtam prie tų savų svetimų. Yra toks dalykas, kad atskiras žmogus atskiram žmogui gali būti savesnis – už visus tuos, tuos grupinius tariamai savus. A, turim poneglę, tai šnekam su jie toliau. Poneglė, jūs vėl esat pas, su mumis? Taip, aš klausau. Ar jūs galit ką atsakyti e, ponui skambinusiam? Na, taip, tai yra universalūs biologiniai dėsniai. Tai, kad mes skirstame į savus ir svetimus, būdinga ne tik žmogui. Tai būdinga ir aukštesniesiems gyvūdams ir galbūt taip. Taip ir tas biologinis pasaulis sudėtingas, visai tikėtina, kad ir, ir augalai kažką tokio, kažką galima būtų jiems. Aš ne biologė, tai aš ne, negaliu spręsti. Tai aš už tai ir galvoju. Žiūrėkit, aš esu skaitęs, kad net yra tam tikra depresijos forma nauja. Vat sąlygota tų naujų reiškinių, kada tą svetimą ir savo ribą nusitrina. Taip, jinai tokia yra nauja forma ir dažnai ilgai ne, nebuvo galima suprasti, kokia jos yra priežastis. Va, dažnai žmogus tarsi viską gyvenimą turi. Viskas yra, darbas yra, uždarbis yra, poilsis yra, kelionės yra, šeima, viskas tvarkoj. Ir jūs pasimėkit, jūs pamatysite tokių pavyzdžių aplinkai, žmogus turi viską, jis pasiekė tikslą, bet jisai būtent tada susirga depresija. Na čia galbūt yra kita priežastis, sako, svarbiausia į tikslą eiti, o ne jį pasiekti taip dažnai jis nuvertina tą tikslą ir, ir pamato, kad tai, ką jisai darė, yra visiškai ne tai. Nebėra kur eiti ir tada... Ne, nebėra kur eiti, tokių pavyzdžių yra, bet yra ir gali būti ir tiesiog mm, priežastis tame, kad žmogus nėra, nu, neturi jokių šaknų. Jisai va, gyvena pats savo, savo mažame pasaulėlyje. Jis gyvena savo, savo šeimai, artimai aplinkai. Bet iš tikrųjų kiekvienas e, ir grupinis gyvūnas, ir žmogus yra toks socialinis. Socialinis faktas. gyvis, taip, apie garšniką. Ir jisai yra saugus tik tuo met, kai jisai yra, jisai yra grupėje, kai jisai yra tarp kitų žmonių, kai jisai yra, neužtenka žmogui vis dėlto pavalgyti, pailsėti, e, save realizuoti, jis turi būti jaustis reikšmingas, jis nori būti išklausytas ir apskritai saugesnis žmogus turintis šeimą yra saugesnis. Man yra tekę skaityti, kad yra pastebimas reiškinys Skandinavijos valstybėse, kur gyvena skandinavai paribė zonoje su emigrantų kvartalais. Taip. Tai tie individualistai skandinavai pradeda linkti į tuos kolektyvus. Kai jis yra, neužtenka žmogui vis dėlto pavalgyti, pailsėti, e, save realizuoti, jis turi būti jaustis reikšmingas, jis nori būti išklausytas ir apskritai saugesnis. Juk žmogus turintis šeimą yra saugesnis. Man yra tekę skaityti, kad yra pastebimas reiškinys Skandinavijos valstybėse, kur gyvena skandinavai paribė zonoje su emigrantų kvartalais. Taip. Tai tie individualistai skandinavai pradeda linkti į tuos kolektyvistus emigrantus, nes ten jie turi ir bendryje, ir saugumą, ir kažkokius tai bendras vertybės, o čia jis toks vienas Nors ir, kaip jūs sakot, visko aprūpintas. Ir, ir, ir tai pastebima ir Skandinavijoje, bet ir pas mus tai yra pastebima. Bet pas mus nėra tokių zonų, parebė. Ne, e, panašių reiškinių, bet, pavyzdžiui, žmonės e, būrėsi įvairias religinės bendrijas, taip, Nu, tas taip, bet čia gal nu. kiek, nu, taip, čia kiek kitos nu, priežastys galbūt. Nu, gali tenai stumti, nu kas stumti, kai tu visko turi pavalgęs atsigėręs. Ir jos stumia dažnai ne tik tai, jie galėtų nueiti ten, kur, sakykime, ėjo tėvai ir seneliai, nueiti į bažnyčią, pasimelsti, bet jiems jau to tas mažoka. Jiems, jie, jie neturi tokios bendruomenės ir jie nori bendravimo, jie nori jausti savais. Ir jeigu jie to neranda, tai jie eina ten į kažkokią... Taip, taip, kur jie randa tą jausmą. Bet, Taip, kur randa į tokias naina. Į... Žiūrėkit, ponia Eglė, o kaip šitame kontekste, apie kur mes dabar šnekam, atrodo mūsų emigrantai? Ar jie turi šansą tapti savais tenais? Turint omeny, kad tos, tos bendrijos, tie savi, jie saugogi savo erdvę, jie nepriima kiekvieną taip lengvai. Nu, kiek yra tekę bendrauti su emigrantais, jie jie puikiai supranta, kad jie niekada nebus lygiaverčiai, lygiaverčiai ten gyvenantiems senbuviams. Na, galbūt net kokią trečią, ketvirtą kartą galbūt, tai, sakykime. Žmonės eina su tam tikrų tikslu, tai, sakykime, prasigyventi, užsidirbti, jie savo aukštai kartelės nekelia, e, tiesiog patenkinti pamatinius savo poreikius. Taip, va tos pamatinius – pavalgyti, turėti namus, Na taip, bet nešalti. mes, bet mesgi žinom, kad patenkinus pamatinius poreikius atsiranda kiti. Taip. O kitus patenkinti jau ten, kitoj aplinkoje yra sudėtinga. Ar neteisus aš? Tai vad, sakykime, šiuo metu, jeigu jam šiuo metu aktualus šitas dalykas, tai jis ten pradžioje ir džiaugsis, ir bus patenkintas, jis tos pamatinius savo poreikius tai patenkins. Bet yra ir aukštesnėji, o su aukštesniais jis bus sunkiau. Taip. Pažinimas, vertinimas, bendruomenės narių jam bus sunku būti. Taigi nebent lietuviai todėl ir būrėsi, ir, ir kita taučiai įvairūs būrėsi pagal, šį, pagal tautinį požiūrį bendrijas, nes Na, sunku taipgi išgyventi. Nu, aš, aš taip, aš, nesaugus. aš mhm. taip šitą reiškinį apibendrinu. Aš pažįstu pats asmeniškai žmonių, kurie išvažiavo liberalais į vakarus, taip. o ten pasidarė tautininkais. Vat būtent šitų visų poreikių skatinami. Tai kitaip sakant, jau baigiant su jumis pokalbį, jūs sutinkat, kad tas riba tarp savų ir svetimų yra duotybė. Dėsnis. Yra duotybė. Dėsnis. Yra dėsnis universalus, taip, apskritai tai yra fundamentalus, todėl kad be šito žmogus nebūtų išgyvenęs. Supratau. Tai žmogus, jeigu nebūtų aš ir kitas, tai sakykime, kiekvienas ateivis, kiekvienas nežinomas reiškinys būtų priimamas toks, koks jis yra. Ir jis Gerai. būtų priimtas, ir žmogus būtų susinaikinęs tokiu būdu. Taip, tai dedam taip, šitą dėsnį ant lentynos, deryboms čia ne vieta. Taip. Ir dėkui Jums už pokalbį. O mes tęsim dar šitą temą čia reikia matyt įvertinti dar tokį dalyką, kad aš jau apie tai šnekėjau šiek tiek. Atskiras žmogus atskiram žmogui gali būti iš tikrųjų savesnis. Čia ne apie tai šneka. Čia yra kalbama ne apie atskirą žmogų, o apie sociumus, apie bendruomenės. Taigi štai ta sociumo prasme, be savumo žmogus, na matyt, sunkiai gali gyventi. Čia yra iliuzija, kuriam įsivaizduoja, kad gali kitaip būti. O kad gyventi sociume, jam reikia vertybių sistemos arba neišvengiamai tas sociumas vertybių yra reformuojamas. Ir štai aš dabar paskaitysiu komentarus šitą temą. Štai rašo Audrius. Mums labiausiai dabar reikia vertybių sistemos. Visa kita tik laiko gaišimas. O valdas atsako štai taip. Žmonės palieka savo namus ne todėl, kad yra pasiklydę tarp vertybių. Todėl diskusija apie vertybės yra plepalai. Štai visiškai priešingas įsivaizdavimas. Privalom ieškoti būdų, kurie duotų žmogui galimybę gyventi Lietuvoje, kaip anglai Anglijoje, vokiečiai Vokietijoje. Na, aš atsakyčiau šitaip, kad pirmiausia, iš pirmo žvilgsnio atrodo prieštaravimas, bet čia prieštaravimo nėra. Nes norint gyvent, man net nesisako kaip anglai Anglijoje. Man, čia yra tam tikras mitas valdai Reikia tada, mes rudenį pašnekėsim, kodėl tie anglai gyvena kaip anglai, o vokiečiai kaip vokiečiai. Norint surasti tuos būdus, reikia, reikia įsigilinti, kodėl tai pas juos yra. Bet vertybių sistema jiems didžia dalim leido gyventi taip, kaip jie gyvena. Vat būtent vertybių sistema. Taip, taip tarp Audriaus ir Valdo iš tikrųjų čia nėra prieštaravimo. Ir tie savi yra reikalingi šitam, nes tik bendruomenė, tik tais bendra veikla gali duoti rezultatus ir saugumo jausmą, kaip sakė ponia Aglė, ir tam individui, nes be šito, nu, ypatingai šitam naujam pasaulį, kur aš neįsivaizduoju, kaip, jis, kaip, kaip, kaip tie mato ateitį žmonės, kurie skatina šitą beribį individualizmą. Kaip jie ruošiasi atsilaikyti prieš tos kolektyvus, kurie jau Europoje yra. Man tai yra nesuprantama. O kada mes šnekam apie savus, tai yra ir sava kalba, ir siekiai, ir pirmiausia ekonominės vertybės. Mes, aš gal nepasakiau svarbaus dalyko, kalbėdamas apie vertybės jau ne vienoje laidoje. Dažniausiai žmonės turi omeny vertybės tai tokius labai neapčiuopiamus dalykus. O aš gal pirmiausia turėčiau omeny ekonominius ir politinius dalykus. Nes jie deda pamatą va tam gyvenimui, apie, kuk, apie kurį kalba valdė, sakydamas, kad lietuviai turė, norėtų gyventi kaip anglai Anglijoje. O štai dar vieną paskaitysiu citatą iš Magdalenos komentaro. Kokia viso šito kalbėjimo esmė, jei nuo to niekas nesikeičia? Štai Turkijoje jau vyksta revoliucija. Tai jau kova prieš valdžią, kuri, net, kuri, prieš valdžią, kuri netarnauja tautai. Na, dėl to kalbėjimo esmės. Galima iš kur nekalbėti. Ką ir darysim vasaros atostogų metu. Bet iš kitos, jeigu rimtai šnekėt, o tai kaip kitaip? Kaip kitaip mes purensim tą prasmių lauką, ieškosim tų bendrų vertybių nekalbėdami. Aš suprantu, kad čia yra daug, labai daug nevilties, viskas yra suprantama. Bet yra toks posakis, daryk, ką reikia, ir nesvarstyk, kas bus. Tiesiog daryk, ką laikai reikalingų. Tai yra, mano supratimu, labai geras gyvenimiškas principas, kada nežinai, kaip elgtis. Ir jeigu manai, kad reikia va, šitą daryt, nors kartais atrodo ir beprasmiška, ir, ir, ir jokios naudos nėra, bet tau kažkaip atrodo, kad reikia. Tai va štai ir darom. Štai ir darom. Ir taip bekalbėdami, žiūrėkit ir išsiaiškysim, kas tie savi, kaip atpažinti tuos savus, Koks tas prasmių laukas mus vienyje? O dėl Turkijos, dėl Turkijos, čia jūs, ponė Magdalena, atsargiau. Nes Turkijoje vyksta revoliucija, tai vyksta. Bet jin yra labai panaši į oranžinę revoliuciją. Ir jeigu jūs pasidomėtumėt, kas ten ir su kuo šiandieną kovoja, tai didžioji dalis turkų yra prieš revoliuciją. Tai yra mažumos revoliucija. Ir jeigu jūs skaitot e, ne tik tas tokias, na, kaip čia jums pasakyti, žinias, tai jūs jau galėtų užtikti, kad ten jau pagavo ir maištininkų tarpė keletą užsieniečių. Pati turkų valdžia sako, kad jų yra apie tūkstantis, kad yra gerai paruoštas dalykas. Ir mes jau tokių matėm. Ir Egipte, ir Libijoje, ir Sirijoje nuo to prasidėjo, ir Serbijoje mes matėm, ir Ukrainoje mes matėm, ir Gruzijoje mes matėm, ir kur tiek mes nematėm. Ir visos šitos revoliucijos tai buvo tik iš pažiūros pačių žmonių norai. Nors taip, tie norai buvo. Aš paskui kalbėsiu, kaip tais norais lengvai yra sumanipuliuoti. Bet šiaip apie Turkiją šnekant, Turkija mums neturėtų būti pavyzdys. Ir čia jums, beje, vienas iš komentatorių taip ir atsako. Štai Valdas taip ir sako jums, Turkija nėra pavyzdys Lietuvai Magdalena, rašo Valdas jums. O baigiant šitą potėmį savų ir svetimų, aš tiesiog girdžiu į duris beldimą, klausiu, kas ten, ir girdžiu atsakymą, savi. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Tęsiam naktigonę. Šita dalis vadinasi samokslo teorijos. Nu, viena iš jų, tai mes vėl klausiam klaipėdiečių, čia skambino, neprisiskambino. Čia mums kyla įtarimas, kad atskiromis vietomis neduoda klausyt, kam aktualu tiem ir neduoda, mes čia juokaujam. Žiūrėkit, rimtai šnekam. Mes nuolat girdim tokią, tokį terminą arba savoką, samokslo teoriją. Ir kada žmogus pasako kito žmogaus kažkokio teiginių atžvilgių, kad čia yra sąmokslo teorija, tai tas iš karto turi lapais apsikloti ir eiti namo. Nu, maždaug taip yra, taip yra viskas daroma ir taip turėtų būti ir taip daugelis ir suvokia šitos reikalus. Man tai yra sunkiai su, suprantama, kodėl žmonės pasiduoda taip lengvai. Ir aš tą vertinu tiesiog kaip intelektualinės baimės pavyzdį. Labai dažnai bijojimas kalbėti apie tuos dalykus, kurie yra vadinami sąmokslo teorijomis, tai yra tiesiog baimės pavyzdys. Aš šitą taip suprantu, nes žmonėms gali sugriūti jų pasaulė žiūrą. Jie yra įsikabinę į kažkokius tokius netvirtus pasaulė žiūrinius e, pamatus, sakykime, savo susikrovę. Ir jie bijo, kad gali tie visi dalykai pajudėti ir bijo žengti žingsnį į šoną ir štai ką aš pradžioj šnekėjau. Toks žmogus visada vertina reiškinius tik kaip plekšnė, žiūrėdamas abiem akim į vieną pusę. Ir kaip yra dažniausiai daroma, yra suplakama į krūvą mažai tikėtini dalykai, beveik neįtikėtini dalykai. Ir akis tiesiog badantis pavyzdžiai ant delno gulintis ir jie visą šitą suplaka į vieną samokslo teorijos teiginį. Ir atseit mes apie tai neturėtume kalbėti. O dabar žiūrėkit. Na, aš daug sėkė sušnekėjęs. Yra valstybėse spets tarnybos. Ne tik žvalgyba ar ten kontržvalgyba. Jų yra įvairiausi. Jos yra visose valstybėse, yra ir pas mus Lietuvoje, o ypatingai jos yra stiprios didelėse ir turtingose valstybėse. Tai tada, va tie, kurie dabar ir mane klausydami širsta, Tai jūs man tada atsakykit, tai, tai ką veikia tada konžvalgyba ir žvalgyba? Kaip tada vadinti tos, tas jų įvairiausius veiksmus? Dešimtmečiai, šimtmečiais mes turim knygų prirašytą galybę, pavyzdžių galybę. Tai kas tai yra jūsų manimu? Tada. Jeigu tai Nu, tai ir yra vieni samokslus kūrė, kiti samokslus e, gesina, kad jų valstybė jų nebūtų. Galų galia, kas yra va, tie pati grantų sistema, apie kurią aš kalbėjau? Kada ir pas mus Lietuvoje yra apmokami žmonės, kurie gauna pinigus, kad vieną ar kitą linkmę stumė mūsų arba Seimą, arba mūsų visuomeninę nuomonę. Ta pati Rusija taip pat yra kupina tokių žmonių, kurie gauna pinigus iš jungtinių valstybių ir, ir kitų šalių. Ir visi tie, kurie šito netikit, nu, tai aš nežinau tada, e, kaip jūs, kaip jūs dar randat kelią namo? Nes tada jūsų logikos, logikos supratimas, jūs, neturėtų, jūs, jūs namo neturėtumėt pareiti. Nuėtumėt negrįžti, nes priežasties ir pasiekmės dėsnis tada jums neveikia. Nes aš dar sėki kartu, yra fondai. Yra fondai jungtinių valstijų, jie yra atviri, jų informacija yra internete, jas atsiverskite, ten yra ataskaitos kiekvienais metais, ką jie finansuoja ir už kiek. Ir jūs ten rasit galybę ir atskirų žmonių, ir ypatingai įvairiausių organizacijų. Į, įvairiausių organizacijų. Čia aš kalbu apie Rusiją šiuo atveju. Lietuvoje yra kiek kitaip šitie dalykai daromi. Tai man tiesiog sakau, keista, keista. Arba dabar, va, Lietuvoje šiandien skaitau. Rusai klausosi mūsų telefonų. O tai naujiena. O tai naujiena. Ir tai nevadinama samokslo teorija. Seimo narys, suprantat, aiškina, gazdina mus – Nu, klausykit. O čia tai yra samokslo teorija. Tai, čia žinau, net nežinau, kaip tai verdint. Klausykit, taigi yra įstatymas. Mūsų viskas yra įrašinėjama jau keletą metų. To paties Briuselio reikalavimo. Viskas yra įrašinėjama. Kiekvienas kompiuterinis sujungimas ir taip toliau. Ir per dabartinės aparatūros visi, kas nori, tas ir klauso. Kur jūs čia matot iš viso problemą? Taip klausote rusai. Klauso ir lenkai, klauso, kas tik jūs norit, kas netingi, tas ir klauso. Galų gale Facebookas ir viso šitokie socialiniai tinklai. Taigi net neslėpia jungtinės valstijos, kad yra su CŽV susiję dalykai. Taigi net neslėpia, atvirų tekstų šneka. Šitą e, Clinton, čia vienam iš, iš, iš vienoje iš konferencijų, aimanavo, kad trūksta pinigų, jiems stebėti, ten kovoti informacinį karą ir taip toliau. Nu, aš net nežinau, tie, kurie visą tai neigia, man jūs esat nesuprantami. Bet turim skambutį, gal toks ir paskambino. Labą vakarą. Labą vakarą. Vardą sakykit iš kur? Valius iš Vilniaus. Nu tai čia žinokit, kad daug žmonių nesupranta, nėra ko stebėtis. Čia, čia taip buvo, yra ir bus. Tai svarbu, kad nu, jau kažkokia didesnė dalis tą supranta. O didesnė tai ko, kokio dydžio jūsų manimo? Nu, aš manau, čia kaip pagal visus, kas ten, nežinau, čia tyrimus, ar nu, tas yra tokia, kaip sakyt, kritinė masė žmonių, tai kiek ten 10-20 procentų visuomenės, kurie supranta tos reikalus. Tai, De... nu, 10-20 procentų, aš nežinau, taip čia šneka, gal mažiau, gal... Taip, dažniausiai tokį, taip, dažniausiai, beje, patys psichologai tokius skaičius sako, kad... E, nu va, nes tai tie, kurie supranta, kiti, tai nu kaip ta e, avinų banda, ar kaip čia gal negražiai pasakyta, nu tokie, vat, nemasantis. Bet taip yra ir taip bus. Ir, pavyzdžiui, nėra ko norėt, kad visi staiga imtų ir suprastų, kad taip yra. Nu, vat, kažkas ten yra, ten sąmokslas ar nesąmokslo teorija. Da, da, da. Iš tikrųjų, va tie pokalbiai, nu taigi, aš nežinau, čia girdėjau iš žmonių, kurie dirba, pavyzdžiui, telekomė, tai čia žv, ar, ar ten kokios tas JAV tarnybos senai tos pokalbius ten įrašinėja, įrašinėja tiesiog kaupia Be abejo, be abejo. Tai čia dabar paskelbė apie rusus, nu tai čia vėl. Pakišint turbūt reikia. <laughs> Vienas su kitais. Taip. Gerai. Tai va, nu dėkui tada. Ja, dėkui. Žiūrėkit, bet kalbėdami apie samokslo teorijas, mes dabar pakalbinsim žmogų, nu, kuris žino taip jau ne iš kalbų ir ne iš teorijos. Ir tas žmogus yra Audrius Butkevičius. Labas vakaras, Audriu. Labas vakaras. Aš pristatysiu tave. Audrius Butkevičius yra pasaulio politinių konsultantų asociacijos narys nuo 2002 metų. Teisingai? Taip. Taip. Audrius Butkevičius yra pirmas mūsų atkurtos valstybės krašto apsaugos ministras. Jo pastangomis kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos gerokai anksčiau negu iš kitų pabaltėjo valstybių. Na, ir aš sakyčiau, Audriau, tai tu matyt buvo vienas iš tų, kuris ir spets tarnybas kūrė, ar ne? Na, pagrindinės Lietuvos spets tarnybos buvo pradėtos mūsų tuo metu. Tai yra ir e, krašto apsaugos departamento žvalgybos, kantų žvalgybos departamentas, taip pat ir e, valstybės saugumo departamentas. Be abejo, tai buvo visų e, samokslo teorijų Lietuvoje pradžia. <laughs> Bet aš, aš žinau ir kitą dalyką. Audrius Butkevičius buvo, na, bendradarbių gal nepavadinsiu, pats pasakyk, kaip geriau įvardint. Bet tai tokių odiozinių asmenybių aplinkoje dirbęs ir veikęs kaip ponas Berezovskis amžinatelsi, kaip ponas Badris tą sunkiai ištvarėme pavardę, gal tu geriau ją ištartum? Na, patarka pašvilį. Taip. Ar, ar teisingai sakau? Taip, e, jie dalinai buvo mano klientais, mes turėjom kai kurios bendrus projektus. Na, kaip suprantat, e, žmonės, kurie turi milijardus, o šitie ponai tuo metu tos milijardus turėjo, jie tampa jau pakankamai rimtais politiniais dydžiais, kurie kaip tik tai ir dalyvauja tame, ką e, žmonės taip nenoriai priima kaip, kaip samokslo teorijas. O, o ar galėtum nors kokį vieną kitą neatskleidžiant smulkmenų projektą, sakykime, papasakot, kokie tai buvo? Nu, nu, sakykime, ta pati rožių revoliucija Gruzijoje, ta pati oranžinė revoliucija Ukrainoje. Ar kas nors uh, iš žmonių manančių, jog viskas vyksta tik tai taip, kaip paprašo Lietuvos rytas ar, ar, ar rodo Tele3 televizija, e, gali įsivaizduoti, kokie reikalingi resursai, tam tarp finansiniai resursai, tam, kad e, štai toksai politinis įvykis e, būtų realizuotas. Aš galėčiau Jums papasakoti ir, ir linksmesnį dalyką. Papasakok. Ne? Kaip po to pinigai yra atsijimami. Aš tai norėjau klausti, koks, koks tikslas būna dažniausiai tokių vat, projektų? Dažniausiai tai yra finansai, be abejo. Ir aš manau, kad sutiks, jog žmogus dirbantis maksimą kasininkų milijardo uždirbti negali, ar ne? Nu, nebent dirbtų tai- milijardą metų bet, bet dėja, tai jau, <laughs> jau va, va čia tai yra samokslo teorija. Taip, čia tai tikrai samokslo teorija. <laughs> ja, bet bet e, to neįmanoma padaryti netgi ir vystant e, tokį, bet kokį tradicinį verslą. Nes labai dažnai tradicinis verslas duoda tik tai atlyginimą tam, kas jį turi. Ne? Taip, taip, taip. Ir, ir štai tam, kad e, žmogus įsigytų milijardą, nu, išgirskit, reiškia, skaičius. Štai tam yra reikalingas schemos, kurios e, ir galėtų būti įvardintos kaip samokslo teorijos. Na tai, bet aš jums žadėjau papasakot, e, kaip tai atrodo realybėje. Klausom. E, štai vienas, vienas finansinis magnatas investuoja, na, netokią jau ženklę sumą, bet keliolika milijonų į taip vadinamą, taip vadinamą reiškia, rožių revoliuciją Gruzijoje. Vos tik tai rožių revoliucija laimi, šitas ponas superka pakankamai didelius kiekius Gruzinos, Gruzijos valiutos, larį. Na, e, e, dar porą dienų ir yra nustatomas naujas larį kursas e, su doleriu. Žmogus turintis e, e, prieimą prie tokių, reiškia, politinių resursų, kaip mano minėtas e, milijardierius, na, ką čia slėpti, aš Sorosą turiu minėti. Reiškia, e, jis e, savo susipirktų slarį parduoda žymiai brangiau. Praktiškai, reiškia, suma e, grįžta gerokai padidėjusi palyginus su to, ką jis investavo. Ir tai, ir tai vyksta keliolikos dienų bėgyje. Anda, tie pinigai yra uždirbami iš tai tokios finansinės schemos, kuri turi tam tikrą politinį pagrindą. Audriau, jeigu jau apie Sorošą prakalbom, ar galėtum patvirtinti, kaip Gruzijos žinovas, kad e, jis mokėjo kurį laiką Gruzijos vyriausybėje algas? Taip, taip, žinoma. Tai vėl, e, aš manau, kad e, mėly Lietuvos ryto skaitytojai e, turėtų suprasti, kad jeigu žmogus uždirbantis per savo gyvenimą milijardus moka atlyginimus kokios nors valstybės <laughs> vyriausybės nariams. Taip, neužjuodas ne gražias sakymas. Arba, arba policijai, na tai jis turi interesą nesvarbu kokie tai interesai būtų ar ar reiškia uždirbti dar didesnius pinigus ar pakeisti santvarką ar pasitarnauti kažkokiem kitiem ponam e, užjūriuose kuriems jisai skolingas reiškia ir jisai tokiu atveju vykdo tam tikrą įsipareigojimą Projektai gali būti Na, įvairiausi, ir finansiniai, ir geopolitiniai. Nu, ir pasi... Gali nežinoti, kodėl tai vyksta. Na, na, nu, e, e, štai, sakykime, naftotiekiui iš Baku į Turkiją, Baku Džaihan, buvo reikalingos toje pačioje Gruzijoje išskirtinai na, stabilios politinės sąlygos, išskirtinai saugi aplinka. Toks Sorosas tam, kad sukurt tokią aplinką arba teisingiau tokios aplinkos regimybę, gali ir mokėti vyriausybė pinigus, stabilizuodamas, reiškia, vieną ar kitą mm, vyriausybę ar, ar jos narius, ar atskirus ministrus. Taip, kad čia e, variantų gali būti labai daug, tu iš pirmo žvilgsnio matysi labdaringą veiklą, bet tikrumoje iš tos veiklos stovės e, labai e, aiškus susitarimas finansinių grupuočių, e, finansinių ir politinių grupuočių. Ir e, kai štai šitai pasižiūrį į reikalą, tai tai, ką mes šiandien turim kaip e, europinę arba pasaulinę politiką, tai yra vienos samokslo teorijos. Jų kitokio aplamai nėra, nes, nes niekam kitam politika nereikalinga. Tai at, aš ir stebiuosi, aš, aš neatsistebėjau, Audriau, kaip žmonės naiviai šito nemato. Klausyk, o kodėl jie tai bijo pamatyti va, tą viską realybėj? O tu įsivaizduoji, kaip staiga griūva tavo pasaulėlis. Ne? Tau iki šiol aiškino, kad tu gali e, balsuodamas įtakoti vieną ar kitą, reiškia, procesą. Kad iš Europos aiškino, atskrenda fėjos, rožinės. Ja, nu, taip, kad, kad senas maoistas Barozo reiškia, toliau rūpinsis Europos valstybių, o ne savo brolių maoistų interesais. Kad juvenalinė justicija tai reikalinga dėl to, kad čia mes vaikų per užpakaliuką nes... Ja, nu, kadama, kadama Ešton iki šiol e, garsėjusi tuo, kad mokėjo parinkinėti e, apmušalus e, ambasadams o nu, staiga tapusi europos sąjungos užsienio politikos vadove yra iš tikrųjų tas žmogus kurio reikia europos sąjungai na tai čia daugybė daugybė dalykų kuriais tiki e, naivus žmogus ir e, staiga va toks pasaulėlis griūva taigi tai niekam nėra psichologiškai komfortabilu ir žmonės bėga nuo e, bet kokio aiškinimo kad pasaulis yra ne toks kaip kad rašo jo gimtojo miestelio spaudai. Arba panorama, kaip parodo vakarėje. Klausyk, aš, aš žinau apie tavo mokslus Anglijoje. Gal tu šiek tiek pasakyk, kas tai per mokslą ir ten atidomus tas atvejis su paukščiu, kaip pavyzdys, kaip yra daroma. A, kur aš tau, kur aš tau senai pasakau. Ja, ja. <laughs> aš studijavau e, Didžiosios Britanijos e, karališkajam koledže e, karo studijų departamente nu, turėjau tokias specializacijos, pavadinkime taip, e, Sanhars karo akademijai. E, mane e, išskirtinai domino specialiųjų tarnybų valdymas, psichologinis karas, kaip disciplinos, kurias šiandien, šiandieninio konflikto pasaulyje atveju jos yra vedančiosios. Informacinis karas, kiber, kibernetinis karas, psichologinis karas. Na, tikėtis, jog viskas vyks pagal antrojo pasaulinio karo modelį, e, ne visada reikia. E, ir konfliktas jisai perkeliamas į tokias rytis, kur iš pirmo žvilgsnio žmogus pasižiūrėjęs gali nesuprast, kad tai yra jau karas. Kiberkariuomenė valstijose sukurta jau senokai, jie dabar kaip tik ta pati Clinton dar prašė daugiau pinigų tai kiberkariuomenė, taip kad čia dar vienas ir, pavyzdys. Ir, ir, ne tik, ir, ir ne tik, na, amerikiečiai čia nėra patys stipriausi, ir jeigu lygintume su tokiam na, valstybėm, kurios uh, iš anksto paėmė, sakykime, kiberkonfliktus į savo kontrolės sritį, aš turime Kiniją, netgi Šiaurės Koreją. Tai Junktinės Amerikos valstijos daug kur yra pralašančiose pozicijose. Nes ten, tose valstybėse, e, visa internetinė erdvė ir, ir paties interneto kaip patoks panaudojimas, jis jau buvo planuojamas suvokiant viską iš e, grinai kibernetinio karo pozicijų. Na, bet tai visiškai atskira tema. Be abejo, be abejo, apie tą paukštį. <laughs> Žinai, e, tai buvo praktiškai iš karto po 90 e, metų e, įlankos konflikto. Nes aš tą paukštį ir... pats mačiau, aš supranti, kodėl aš jį taip įsiminė. Tai, tai tas paukštis buvo vienas iš e, įlankos karo arba Irako karo simbolių. Taip, paukštis taip. besimurgdantis naftos taip, valoje. Taip ir buvo sakoma, kad, reiškia, e, niekšas Huseinas sprogdino e, naftos verslovės ir štai žiūrėkit, kokia ekologinė katastrofa. Tai kai man dėstė, e, reiškia, psichologinio karo <laughs> disciplinas, tai tiesiai buvo pasakoma, kad tas paukštis yra nufilmuotas prie Norvegijos krantų, reiškia, kur taip pat buvo nedidelė naftos mm, grežinio avarija. Na, Kitaip sakant, jis ten net negyvena, Irake toks paukštis. Niekada. Šiandieninis pasaulis tapęs tokiu dideliu kaimu, kad visiškai nesvarbu, kur tu paimsi vaizdelį ir tu jį gali pateikti pasakodamas apie ką tu nori. Tu gali sukurti na, ištisus pasaulius, kurios e, žmogui ramiai besilsančiam, reiškia, nuo 6 valandos po darbo ir geriančiam skardinę alaus priešais televizorių, nu, visi jie bus pateikti kaip pati realiausia realybė, kur kas realesnė, ne jau kad jo žmona sėdinti šalia jo ir kepanti kotletus. Dėja taip. Ir panašu, kad Turkijoje dabar kažkas panašaus yra daroma. Na, e, kaip, kaip supranti, yra labai gražus konfliktas, kuomet e, į vietą yra statomi e, islamo fundamentalistai, paėmę jau kuris laikas valdžią pačioje Turkijoje Na ir Atatiurko senieji šalininkai, jie staiga įgavo rimtus mostus. Aišku, klausimas yra tik tai vienas. Kas juos e, stimuliuoja, kas jiems padeda, kas jiems leidžia tikėtis, jog jie e, turi šansą e, tokioje Turkijoje, kuri nu, e, pakankamai e, daug turi fundamentalistinių jėgų savyje. Gerai. Aš Ar dar, tai gal, gal dar kokį nors įdomumą pasakysi, mums tokią progą pasinaudokim? Ką nors iš savo patirties tokio pikantiško? Aš, aš ir taip viską pikantišką papasakau. Ha, gerai, dėkui tau. <laughs> dėkui, dėkui. Iki. Taigi štai, išgirdome Audriaus Butkevičiaus balsą, o dar sėki primins, jis yra pasaulio politinių konsultantų asociacijos narys nuo 2002 metų. Ir štai tęsiant šitą sąmokslo teorijos dalį. Ir dar šiek tiek pagreunant tą jaukų pasaulėlį žmonių, kurie bijo pasižiūrėti atviromis akimis į tai, kas vyksta ir pas mus Lietuvoje, ir to labiau plačiau. Žiūrėkit, jimų rizikinga labai dalyka, labai rizikinga. Amerikiečiai menulyje. Na čia tai jau tikrai sąmokslo teorija. Bet aš nenagrinėsiu, jie buvo, nebuvo. Bet, mylėjai mano, aš nebijau pasvarstyti, ar jie buvo, ar nebuvo iš tikrųjų. Aš skaitau, aš žinau viską, kas apie tai parašyta, bet aš tik vieną klausimą jums iškelsiu. Jie mėnulyje buvo, bero 68 ar 9 metais. Nuo to laiko praėjo 50 metų jau beveik, taip? Tam, kad pasiekti mėnulį, reikėjo turėti technologijas. Iki tų technologijų yra einama ir labai retai būna, kad žmonija pasiekusi kažkokį lygį sustotų ir neitų toliau. Tai tada jūs man atsakykit. Kodėl per 50 metų jie nepakartojo šito žygdarbio? 68 ar 9 jie sugeba tą padaryti, o šiais metais nesugeba. Atsakymo aš neturiu. Aš nežinau, kodėl taip yra. Atsakymai gali būti įvairūs. Bet aš nebijau šitą klausimą iškelt, nebijau pasvarstyti ir grįždamas į pradžią. Va štai aš čia ir matau intelektualinę drąsą, kada nėra kabinami štampai kada žmogus iš karto neapriboja savo smegenų ir galimybių tų smegenų. O ramiai žiūri į viską, kelia klausimus ir nelaiko e, tą kitą žmogų, kuris panašius klausimus kelia, kažkokiu tenai samokslų teorijų šalininkų, nevykelių ir, ir taip toliau. O kaip tik. Tai yra va ta drąsa, kurios dėja mums trūksta šiandieną. Ir aš čia turiu vieną tokį komentarą Matrica Lietuvoje rašo, praeitą savaitę vyko Bilderbergo grupės susėjimas ir mūsų spaudoje visiškai nieko. Visiškai nieko, išskyrus straipsniuką, kurį jis pats ir parašė. Kodėl taip vyksta, jis klausė Matrica Lietuvoje. Ar lietuviškų re portalų redaktoriai bijo, ar jie būdami ložių nariai gauna nurodymus ar dar kažkas? Aš labai abejoju, kad yra kokių tai ložių nariai, o jeigu yra tų ložių nariai, tai jos yra greičiausiai komiškos tos ložės. Aš manau, kad yra paprasčiausias, kaip čia jums pasakyti, taip švelniau. Vienas dalykas baimė. Antras dalykas toks, nu net nežinau, nu provincialumas pasakyti irgi ne ta žodis. Jie daug ko nerašo to, kas vyksta. Jie bijo kartais rašyti apie tokius dalykus, apie kurios, kuriuo nors šalyje žmonės atvirai diskutuoja. O jie dar bijo rašyti, nes jie galvoja, kad gali nepatikti ten kam nors toj šaly. Čia yra tas pats, ką aš jau ne vieną kartą kalbėjau. Vieno premjero patarėjo atsakymas į tai, ar nėra per didelė, kokia per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungoje, jis atsakė, nėra tokios kainos. Va čia slypi daugelis atsakymų, tai yra tarno kompleksas prieš poną ir jis dažnai apsidrausdamas nedaro dalykų ne dėl to, kad ponas neleidžia, o tam tarnui atrodo, kad ponas nenori, kad jis apie tai rašytų. Ir nereikia jokios netgi cenzūros, tai yra ta vadinama savicenzūra, kuri veikia labiau negu, negu ta cenzūra. Savicenzūra veikia. O štai dar šiek tiek apie tą samokslo teoriją. Štai ponas X rašo mums tokį dalyką. Jisai siūlo tiesiog susipažinti su grafo Richardo Nik e, von Kudenhofe Kalergijai. Jūs jo komentarus žiūrėdami rasit nuorodas ir aš irgi jums rekomenduoju, žinau šitą veikalą. Pagrindinis veikalas vadinasi Praktinis idealizmas, jis yra parašytas 1925 metais Vienoj. Nu ir ką ten 25 metai, nu, prieš šimtą beveik metų parašytas. Maža kas ten ką rašė atrodytų, ar ne? Apie ką ten yra rašoma, aš nešnekėsiu, jūs kas norėsit, susipažinsit, Pamatysit, kas ten yra. Arba e, ponas X netgi šiek tiek duoda supratimą, apie ką ten yra rašoma. Bet aš noriu ką kitą pasakyti. Štai šito grafo Kudenhofe Kalergi vardu yra pavadinta premija, kurią Europos Sąjunga įteikinėja kas, kas dvejata metų. Paskutinis buvo Van Rompėjus, kuris gavo tą premiją. Yra pašto ženklas su jo atvaizdu. Ant euro jisai taip pat puikuojasi. Jo, e, nepaminu, ar gimimo, ar mirties metinių šimtmetis buvo labai su didelė pompa Europos Sąjungoje paminėtas. O štai jūs paskaitykite tą praktinį idealizmą ir pamatysit, kad nuo 25 metų iki pačios dienos tos idėjos ne tik aktualios, bet ir sėkmingai nemaža dalis jų yra įgyvendinama. Ir baigiant jau šitą dalį apie samokslų teorijas, na yra toks matomas daugam, pirmiausia, sektos. Tai ką jūs galvojat, kad ten irgi nėra finansų, kad ten nėra intrigų, kad ten nėra iš anksto apskaičiuojami būdai, kaip to žmonės vilios. Nu, tai kokio naivumo reikia būti žmonės mylėjai. Bet aš jums pasakysiu patį baisiausią dalyką mano supratimu. Kas vyksta visų akivaizdai, va tas tai yra va, ant delno, va, visi matom. Žiūrim teisingiau ir nematom. Tai yra pinigų emisija. Yra kelios šalis, kurios emituoja pinigus, emituoja kiek nori, be jokio pririšimo šiuo metu jau prie nieko iš viso, o mes, kad gautume tos popieriukus, turime kažką realaus parduoti. Va kur yra. Ir čia nesamokslo teorija yra pats tikriausias samokslas prieš visą pasaulį. Ir šiandien jau tą mato daugas, bando išsprūsti iš šitų gniauštų, va šitokios neligybės. Ir čia yra atsakymas į daugelį problemų, kurios vystosi pasaulyje, bet apie tai mes kalbėsim rudenį. 3212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Tęsime naktigonę. Šita dalis vadinasi Kas ta šalis su klaustuku. Aš jums paskaitysiu eilėraščio ištraukas. Skaitau. Kas ta šalis, kur ažolynai auga, kur gegužė supusto dar pusnis, tik liepa čia pavasario sulaukė, kas ta šalis? Kas ta šalis, kur už, bar, už parankės vaikšto, tarsi dviniai, banditas ir kvailys – parduotų tėvą, jei kas pirktų aišku, kas ta šalis. Kas ta šalis, kur privalu liežuvi, tvirtai laikyti ir užsikišta ausis, neišsiduot, kas sieloj nespražuvęs, kas ta šalis. Kas ta šalis, kur protėviai taurieji ne kryžių garbino, tik miškelius, tačiau šlovė ir garsas juos lydėjo, kas ta šalis. Kas ta šalis, kur ant kalvos nun kryžius, o sieloj pragaras, nespindesys, Savivalė kur, kortos, bylos, kyšiai, kas ta šalis? Tu nežinai? Staiga visai aptemo akis, betgi išvyski pagaliau. Žinai, žinai tu ją. Tai mūs, lietuvių žemė, mana šalis. Štai toks, tokia eilėraščių ištrauka. Na ir kas čia tokio atrodytų? Dažna šiandieną tokį eilėraštį parašytų, ar ne taip? O dabar aš jums sakau autorių ir parašymo datą. Autorius yra Stanislavas Moravskis, eilėraštis parašytas 1849 metų spalio 12 dieną. Taigi štai, mėlyjeji, praėjo, kiek čia pusantro šimto metų, o eilėraštis parašytas kaip vakar – Ir atrodytų, kad jis turėtų sukelt liūdėsi. Nes, nu ką, reikia. Beviltiška, beviltiška. Viskas taip, kaip buvo, taip ir yra, tai matyt, taip ir bus. Ir iš tikrųjų greičiausiai taip ir bus. Čia kažkas iš skambinus jau e, šnekėjo, kad greičiausiai taip ir bus. Bet, bet čia reikėtų pridėti porą dalykų. Tokį eilėraštį turi kiekviena tauta ne tik lietuvių. Kiekvienoj tautoje yra tokių eilėraščių, parašytų ir dabar, ir prieš šimtą, ir prieš du šimtus metų. Tai nėra tik lietuviams būdingas dalykas. Čia ne mūsų privilegija turėti tokius tekstus. Ir aš sakyčiau, tame yra ir optimizmas. Va tame yra optimizmas. Kad jeigu Ir tada tai buvo, ir dabar tai buvo, Ir pas mus taip yra, ir pas kitus taip yra. Tai vadinasi, tai yra iš tikrųjų, kaip sakė skambinės prieš tai žmogus, tai yra dėsnis, tai dėl to nereikia pergyventi, reikia žiūrėti, ką su tuo daryti, kaip elgtis, kaip siekti, kad to blogio, tai pasakykime, būtų šiek tiek mažiau, bet neįsivaizduot, kad galima apskritai gyventi kažkokioj idealistiniai visuomeniai, Nes dažnai mes savo iškeliam ne, neįveikiamas kliūtis ir paskui nusiveliam ir nusiveliam. Bet aš čia noriu pridėti kitą dalyką. Yra juk ir kitokio eilėraščių. Žmoguje yra ir aukšta, ir žema. Ir iš to susideda žmogus. Tiek Lietuvo žmogus, tiek bet kurios kitos valstybės tautos žmogus. Žmogus yra toks, koks jis yra – Ir ne veltui aš pradėjau pokalbį nuo dėsnių ir nuo to, ką žmogus pats kūrė. Taigi štai žmogus jau koks sutvertas. Na tai čia mano supratimu yra dėsnis. Jis toks sutvertas ir tas eilėraštis mums parodo akivaizdžiai, kad jis toks. Jeigu jūs skaitysi dar senesnius dalykus, Mahabgaratą ten, graikų tragedijas, aš ten nežinau dar ką, o kiek tik siekia rašytiniai šaltiniai, jūs rasit lygiai tą patį žmogų, koks jis yra šiandien. Ir tai, čia gal sunkiausia vieta šitos laidos, aš suprantu, kaip, kaip čia jums išaiškit. Tame, žinant va tos dalykus ir priimant taip, kaip aš dabar šneku, galima paskęst liūdėsi, bet galima kaip tik sužibėti optimizmu. Nes vadinasi, čia ne mes tokie šiandien, va tokie nevykę. Čia ne mes. Čia taip tiesiog yra, tai yra duotybė irgi. Ir su ta duotybė tiesiog visą laiką reikia kovoti. Tas banditas ir kvailys už parankės vaikšto visur visada ir vaikščios. Tik klausimas, kiek jų, proporcijos. Ar mes jam nusileidžiam, ar apskritai, ar, ar bandom juos gaudyti. Štik čia yra. Tai aš čia tame matau optimizmą ir dažnai, vat ir ta pati Magdalena, Magdalena rašė, kad ko, kam čia kalbėti, kam tas viskas reikalinga, jeigu niekas nevyksta. Arba, kad žmonės abejingis, jinai rašo čia, kad žmonės abejingi ir taip toliau. Bet čia irgi yra dėsnis. Jeigu 10 procentų žmonių veikia kryptingai ir žino, ko nori, jie visada paskui save nuves likusius 90 procentų. Ir mano supratimu, tai yra dėsnis, kurį aš dedu ant stalo, vat, kad derybom čia ne vieta. Ir dėl to nereikia pergyvent, kad dauguma žmonių jūsų nesupranta, dauguma žmonių yra abejingi tiems dalykams, kurie, apie kuriuos jūs šnekat. Taip matyt turi būt. Svarbu, kaip elgesi va tie, kurie supranta. Ar jie bandys, bandys kovot, ar pasiduos. Tik čia yra klausimas. Telefonas 2333 212 Vilniuje. thank you Naktigonė su Rolandu Paulausku. Na ką, naktigonė eina į pabaigą, laužas gesta ir gesta. Iki rudens, jeigu niekas nepasikeis, bet ši laida tikrai paskutinė, mes išeinam vasaros atostogų ir paskutinė dalis pavadinta keistokai turbūt skamba apie vyno gavybą gamybą. Atrodo, prie ko čia vynas? O čia irgi iš jūsų komentarų. Besiginčydamas Edgaras su, su, su, su, su, su ne, net nepamenu, a, su Alvydu, Edgaras su Alvydu besiginčydamas, jų ten tokia klausimas iškilo. Edgaras klausė, ar dora ta šeima, kuri verčiasi vyno darimu? Turėdamas omeny, kad vynas tai kaip ir toks tvirkinantis dalykas, kad žmogus gali nusigert, kad jis išnaudoja kito žmogaus įdas ir iš tų įdų gyvena paskui. Na ir žiūrėkit, čia galima būtų pradėti diskusiją apie moralinės vertybės be pabaigos. Be pabaigos. Kodėl aš šitą e, dabar šneku ir kodėl man tas komentaras pasirodė įdomus. Štai yra jums pavyzdys, jeigu mes kelsim uždavinius tokio abstraktaus idealizmo kažkokiam lauke, mes visada pralaimėsim. Aš suprantu, kad žmonės dažnai nori to, jiem tas atrodo gražu, jie nori tos vilties ir kažko panašaus. Ir viso to reikia. Ir viso to reikia. Bet gyvenimas yra realus, praktinis. Ir jeigu nu, vyną visada žmonės gėrė, gers kažkas į augi, vynogės augina, vyną daro, visur saikas turi būti. Saikas. Ir daug kur e, mūsų gyvenime tiesiog reiškiniai jie turi ir pliusą, ir minusą. Nu, peilis. Tu su juo gali padaryti žiaurius dalykus, gali padaryti gerus dalykus, skulptūrą gali iš, išpjaustyti. Taip kad visur yra saikas. Bet tas, kas jau yra duota, su tuo reikia ir gyventi, nes kitaip, nu tai mes visą laiką būsim depresijoje ir kažkokiai nu, amžinai nusivylę, amžinai nusivylę. Ir štai kaip atsako savotiškai Audriui, šitam Edgarui Audrius, komentatorius. Kova už būvį, konkurencija, gyvenimas kitų sąskaita nėra įdos. Tai kurėjo tvarkos dalis, dėsniai padedantis vienos ar kitos formos materijai išlikti – Žmogus turi išskirtinį pranašumą šią tvarką pažinti, bet žmogus neturi ir vargiai ar kada nors turės galimybę kaip nors ją keisti. Tik šios tvarkos dėka šis pasaulis ir žmogus čia jokia išimtis egzistuoja toks, koks jis yra. Tai štai aš pritarčiau Audriaus komentarui. Aš manyčiau, kad mes norėdami keist pasaulį, mes kaip šiam, metam priekaištą kūrėjų šito pasaulio. Mes statom save virš kūrėjų ir naivu tikėtis, kad mums pasiseks. Naivu tikėtis. Ir į tą patį lauką dar viena tokia temelė. Aš labai dažnai ir jūsų komentaruose, ir šiaip jau gyvenime susidūriau, žmonės sako, aš noriu tiesos. Arba mes siekiam tiesos. Įvairios religijos siūlo mums e, ateik pas juos, mes tau tiesą pasakysim. Aš visą gyvenimą savęs klausdavau, ką jie turi omeny? Kokį tiesą jie turi omeny? Čiagi nėra šneka apie tai, kad tu nueisi už kampo pažiūrėsi, jisai sako, kad ten stovi Petras, mes nueinam ir pažiūrėjom, a, Petras teisybė sakė. Čiagi turiu omeny tiesą, tą transcendentinę tą, tokią. Kada pradedi klausinėti, paskesti, paskesti kaip liūne, kas ta tiesa yra. O štai mano atsakymas. Aš pats savo taip atsakiau, kas yra tiesa man, man. Man tiesa yra dėsniai, kurie veikia šitame pasaulyje. Ar tai būtų fizikiniai, ar tai būtų chemijos ten kažkokie dalykai, ar tai būtų žmonių sociume, žmonių visuomenė. Ir jeigu aš jau nusistačiau, kad tas tai yra dėsnis, va kaip mes nustatėm, kad riba tarp savo ir svetimo yra įgimta, tai va tai man ir yra tiesa. Ir aš niekada nesiruošiu eiti prieš tiesą, Kitaip sakant, prieš dėsnius, nes aš gausiu tik guzus ir daugiau nieko. O norinčių keisti dėsnius, oi kiek daug. Ir per amžių amžius jų buvo, ir ypatingai jų daug yra šiais laikais, ir, ir Lietuva apspito iš visų pusių. Ir keičia pas mus ir, ir tėvų vaikų santykius, ir vyro moter santykius. Ir ką tik jūs nori, viską keist, viską keist. Jie geriau žino už kurėją, kaip turi būti. Na, pakalbam su žmogum paskambinusiu. Labą vakarą. Labą vakarą dar kartą. Jūs jau skambinot, kaip jūsų vardas primi? Valius, tas pas Valius. A, iš Vilniaus? Taip. Taip, klausom jūsų. Taip, apie tos dėsnius, na, aišku, gal sutikčiau, kad yra tokie dėsniai, nu, objektyvus, bet e, kai kalbam apie visuomenę, tai tie dėsniai tokie, nu, aš nežinau, nu, imkim vyno tą darim. Nu, galim prilyginti, kaip čia Dievo tokie užmančiai kad žmonės sužinotų, <laughs> reiškia, <laughs> ant kiek tas vynas. Nu, ir, nu, gal... Ne, Valiau, aš čia turiu menį, žiūrėk, tai tokia atveju ir peilių negalima gaminti. Ne, ne, ne, aš ne apie tai, ne apie tai. Suprantat, vat, yra vynas. Iš tikrųjų, vat, jeigu jums Biblė, tai vynas tai yra, nu, buvo seniau vadinamas vynogių sultis. Nes jis kalba apie gerą vyną ir blogą vyną. Nu, tarkim. Blogas vynas tas surūgęs, ne? Tai aš ką noriu pasakyti, kad tai yra duota, nu, kažkokia, mes dabar kalbam, lyg taip tai blogybė yra. Bet tai duota mums tai, kad mes suvoktume, kad tai blogybė. Ir dabar kiek mes laiko, reiškia, nesuprantam, nu tiek, tiek laiko mes ir kenčiam. Na, galima ir taip išsukti. Galima ir taip išsukti. <clears throat> Galima ir taip. Dabar aš klausiau, reiškia, na, čia, žinot, tie tikėjimai, ten, va, vediniai tie dalykai, va, seni lietuvių tikėjimai, va, kur buvo iki krikščionybės. Reiškia, kodėl? Kodėl, e, va, mes nu, buvo, reiškia, teisingas tas tikėjimas, čia e, kažkaip paskui mes nuo jo nusisukome, ne? Tai reiškia, kaip gavosi, kad e, mes e, nusisukam nuo šito, dabar vat, <clears throat> beveik 2000 metų nu, gyvenam tokį, nu, nelabai žmonišką gyvenimą. Reiškia. Kame reikalas, reiškia, tai ką mūsų dievai ten tokie skisti buvo ar ką, tai man paaiškino, taip sako, kiek tu žmogui besakysi, vat, mažas vaikas, ne, nu nekišk piršto į ugnį nusidegins, jis vis tiek kiš. A, nu aš supratau, kur lenkiai, aišku. Ja, kol, kol patys to nepergyvensim, nu to, tą lygą neprasirksim, kol nekis imuniteto, reiškia, tol mes turėsim tą lygą. Labai paprasta tada. Ir iš čia gaunasi, nu, kad tas vindarys, nu, teisingai, jis veršiasi, nu, viskas gerai. Bet tai niekas neveršia mums to vyno gerti. Teisingai? Bet ir su saiku gerimas jis ir nėra blogas. Nu, kas liečia alkoholį, aš manau, kad tai tikrai ten negalima sakyti, kad čia yra labai gerai. Ten truputėlį. Na, mes jau visi velsim į, į, į polemiką, kurias galų nerasim. Vat aš dar turėjau meni, kad diskusija būtų be pabaigos apie tą vyną šneką. Labai galima, labai lengvai surasti. Aš jau irgi ilgai ieškojau, kaip čia, vat, nu, negerk, negerk, o kodėl negerk? nu, tu geri reiškia, o aš jau negaliu gerti. A paskui, kaip sužinojau, kas darosi kraujo organizmui, <clears throat> kad alkoholis tai labiausiai rūkštanantis, reiškia, kraujo, nu, medžiaga cheminė. Taip, taip, mes čia toli labai nuodžiam. Nu, <laughs> tai va, lygiai tas pats su maistu ir su vis, visais kitais dalykais, tais nervais. Dabar pasižiūriu, kodėl mus taip nervuoja. Nu, aplinkui tokia susidaro, va, dabar viskas nestabilu, ten kažkas ten kariauja, ten šaudosi per televizorių vien tik tai, reiškia, baisybės rodo, kad stresuotų žmogus. <laughs> Sakau, nu, klemba. Kam to reikia? Nu, kad mes labiau nervuotumės, tai ką, kad greičiau užmirštume, <laughs> susirtume, nu, va taip, bet kol patys, reiškia, kito, net... Ne, ne, aš supratau, aš supratau paties. Tais nervais, dabar pasižiūri, kodėl mus taip nervuoja, nu, aplinkui tokia susidaro, va, dabar viskas nestabilu, ten kažkas ten kariauja, ten šaudosi per televizorių vien tik tai, reiškia, baisybės rodo, kad stresuotų žmogus. <laughs> Sakau, nu, lemba. Kam to reikia? Nu, kad mes labiau nervuotumės, tai kad greičiau užmirštume, <laughs> susirštume, nu, va taip, bet kol patys, reiškia, kito, ne, ne, ne... Aš supratau, aš supratau paties versiją, kad mums yra duota pa, pa, tą blogį pamatyti taip arti, kad išsigastume ir nu neįsigasim, bet kad suprastume. Kad tai suprastume. Ir, mums to iš tikrųjų nereikia. Paskui mes atsisakysime patys, nu, savarankiškai, jau mūsų daugiau niekas makaronų nebeprikabina. Nors aš, nors aš taip, jeigu stambiai įmant, nesutikčiau su pačiu, nes man, mano manimu, mes taip ir eisim iš vienos iliuzijos į kitą, aš užtad ir nenoriu, mato, aš vedu prie pabaigos, prie to, to vertybių lauko ir jis turėtų būti, na kaip čia pasakyti, neginčytinas. Jis neturėtų būti toks, kur visada viena dalis matys vienaip, kita kitaip. Ir... Bet gerai, bet mes tą, tas vertybės, tą jau sistemą ir jas mes jau turime, iš senai mes turime, tik tai mes jas truputėlį užmiršome. Gerai. Vis yra surašytos mūsų... Kokios, nu gerai, pasakyk man nors vieną vertybę, ką tu turiu mini? Nu, padavimuose, pasakose. Bet konkrečiai, konkrečiai, konkrečiai. Nu, tai nežinau, elkis su kitais, e, kaip, vat, kad norėsim, kad imtai peltųsi ten pavyzdžiui, ne? Nu, tai čia bendražmogiškos vertybės, nežudyk, nevok. Ne, nu tai yra ten, nepardavinėkit savo žemių, žiokių auksą už sidabrą, ten e, taip toliau ir panašiai. Tai jų ten daug, yra priesakai surašyti, <laughs> jeigu norit, nu, internetą irgi gali surasti. Ir... Tai suras mes galim daug ko, bet jis turi sutikti su jomis, nors kažkokia kritinė masė visuomenės. Vat kur yra problema, jos turi sutikti nu tai žiūrėkit, 2000 metų mūsų, kaip sakyt, plauna smegenis. Jau 2000 no. metų. Taip? Nu, bet valiau, valiau, valiau. Šiandieną va dabar išgirdę paties sakinį. Stos šimtai tūkstančių žmonių, kurie pasakys, kad kaip tik krikščionybė ir atnešė šviesą ir prasidės ginčas tarp mūsų. Nu, tai aš manau, kad jūs susipažinę ten su tojom valdymo teorijom ir koks ne. yra galingiausias ginklas. Tai Gerai. Saulėžiūros pakeitimas, ja. taip ar ne? Aš tai susipažinęs, bet aš, aš pabandysiu išaiškinti savo mintį. Gerai, dėkui pačiam. Prašau. Ir štai, aš einu prie pabaigos iš tikrųjų. Galimas tas vertybinis pamatas, aišku, religijos arba tikėjimo pagrindu. Bet aš gi neveltui sakau. Vat bus rasos. Nuvykite į Kernavę. Jūs pamatysit galybę žmonių. Ir jie ten atėjo vedini ne krikščioniškos religijos. Ir jų metai iš metų ten daugėja. Tai kaip dabar, kaip dabar šituos sujungt žmonės? Jie ginčysis iki pabaigos. Vieni bus krikščionis, kiti bus pagonis, treti dar budistai kokie ateis, dar kažkas, ko tikis, dar visokios sektos. Ir šito pagrindu kaip sukurti va, tą vertybinį pamatą? Pradėsim vieni kitus įtikinėti. Ginčai. Nu, ir tas tie ginčai tęsiasi jau tūkstančius metų. Dėl to aš nu, nematau čia atsakymų. Iš kitos pusės, na ką, aš matau, kad yra žemės lopinėlis, vadinamas Lietuva. Ne pats blogiausias pasaulyje. Nėra taifūnų, nėra visokių mūsų cecė ten ir šiaip visokių, žinai, gyvių. Ne, neturim kažkokių baisių išteklių, bet neturim ir didesnių gamtinių problemų. Tame žemės lopinėlį esame mes, skirtingi, geri, blogi, visokie, bet savi. Savi, va, ta prasme, kur, apie kurią mes kalbėjom. Su visais blogais, gerais ir visais kokie, kokie tik esam. O kodėl savi? Nes kalba, nes istorija, nes pasaulėjauta, nes dar, dar, dar daug kas, dar daug kas, kas susideda į tą savoką savi. Ir dabar ką, mes galime šitą lopinėlį palikti, išsivaikščioti, išsibėgioti tikėdamėsi, kad tapsim savais kažkur kitur prisiglaudę. Bet jau mes aiškinomės ir aš manau, kad visi tie, kurie mus klauso įvairiose užsienio šalyse, nu daugumą tikrai pritars, jūs ten savais niekada netapsi. Taip, uždirbkit pinigėlį, dabar tokia situacija nėra kur dėtis. Bet gyvenimą tai reikia kurti čia, o gyvenimas ir kūryba čia reikalauja iš tikrųjų vertybinio pamato. Ir štai grįžtant ir prie to tikėjimo, aš tiesiog siūlau, aš tik siūlau. At keletą tokių klausimų, į kuriuos atsakė, na mano supratimu, šiokį tokį pamatą mes galėtume susikurti. Pirmas klausimas. Ar Lietuva, jūsų manimu, yra čia gimusių žmonių kraštas, ar visų norinčių čia gyventi? Kaip suprantat, jeigu jūs atsakot, kad visų norinčių, Vadinasi, šitas lopinėlis ateityje pavirs nežiniai ką. Tai jau nebus e, mūsų istorijos, mūsų kalbos ir mūsų pasaulėžiūros ir pasaulėjautos kraštas. Jeigu jūs atsakot, kad čia gimusių žmonių kraštas, atkreipkite dėmesį, aš nesakau lietuvių, aš sakau čia gimusių žmonių kraštas. Nes Lietuva yra labai komfortabilioj padėtyje, pas mus nėra kol kas tautinių rasinių problemų. Ir 80 procentų lietuvių ir 20 procentų Lenkų, ten rusų, žydų, bet jie yra daugumoj vietiniai, irgi savi, savi. Ir šitą klausimą aš taip sakau, ar jūs pirmą esat, jeigu kalbant apie rusus, lenkus ir kitus, ar jūs pirmą esat e, Lietuvos lenkas, Lietuvos žydas, Lietuvos rusas, ar žydas, lenkas ir rusas Lietuvoj? Kaip suprantat, nuo atsakymo priklauso jūsų požiūris ir į mus, ir mūsų požiūris į jūs. Nes jeigu jūs tik laikinai čia už, užėjot kaip Lenkas ar Rusas į Lietuvą, tai vienas dalykas. O jeigu jūs esat Lietuvos Lenkas, vadinasi, jūs su mumis ir būsit. Jūs esat tas savas, tame, tame rate. Toliau. Vat štai tas labai svarbus klausimas. Ar jūs pirmą esat lietuvis, ar pirmą katalikas, pagonis, budistas ir kas tik jūs norit? Tai vad mano supratimu, jeigu jūs atsakot, kad jūs pirmą esat lietuvis, tai po to jūs ginčykitės krikščionys su budistais, nežinau kas, judaistais, su pagonimi, ginčykitės kiek tik norit, nes tas ginčas yra be pabaigos. Jeigu pagrinde jūs esat šitos žemės gyventojas, čia jūs statot prioritetą, paskui būkit, ko jūs norit. Lygiai tas pats, kalbant apie politinės pažiūras. Ar jūs pirmą esat lietuvis? Ar pirma liberalas, socialdemokratas, ten krikdemas ir dar kas tik jūs norit. Vėl. Jeigu jūs esat pirma lietuvis, būkit jūs po to, ko tik jūs norit. O jeigu jūs esat pirma, tarkim, liberalas, įsivaizduojat save, arba socialdemokratu įsivaizduojat, vadinasi, jums savi bus. Kiti socialdemokratai kažkur kitur, bet ne čia. Ne čia. Ir Štai toks visą užbaigiantis klausimas. Ar jūs pirmą esat Lietuvos pilietis? Ar pirmą esat Europos Sąjungos gyventojas ir pilietis? Ir vėl, vėl. Kaip jūs atsakysit, taip ir bus su, ir jūsų pačių vertybinė skalė, va tai bus su, suvokta. Ir taip mes vieni kitų žiūrėsim. Ir mano supratimu, tai yra šioks toks vertybių ir prasmių laukas, kuriame jau galima gyvuoti. Ir O iškiltų klausimas turbūt, ką reiškia tas pirma lietuvis? Kas tai reiškia, vat, būti lietuviu? Galima būtų atsakyti labai ilgai atsakinėti, daug atsakyti, aš atsakau vienu žodžiu. Tai yra šeimininkas. Šeimininkas. Bet šito žemės lopinėliu, šitoj pasaulio vietoj, suprantant, kad kitos pasaulyje vietos, kur mes turim teisę jausti šeimininkais, nėra tiesiog. Nėra. Vat mūsų šitiem visiems saviems, vat yra duota šita žemės lopinėlis. Ir arba mes norim, kad jis išliktų mūsų vaikams ir anūkams, ir jie taip pat čia būtų šeimininkai, ir tada darom kažką tais, veikiam, nepasiduodam visiems tiem nusivylimam, arba tada iš tikrųjų išsivaikštom ir gesinam šviesas. Ir pabaigai pasakysiu tokį sakinį. Jis man labai patinka. Kalbant apie tas vertybės, daugelį turbūt atrodo, kad čia labai sudėtinga viskas. Iš tikrųjų, čia yra labai paprasta. Labai viskas yra paprasta. Ir tas sakinys skamba taip. Pasaulis nėra toks paprastas, kaip jums atrodo. Jis yra žymiai paprastesnis. Žymiai paprastesnis. Tik mes patys painiojam, susipainiojam, patys painiojam kitus, o viskas yra Sureguliuota, dėsniai yra žinomi, tik nereikia norėti būti Dievo vietoje ir viskas bus tvarkoj. Iki rudens.